Okej, 1 2 3, 1 2 3. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Hapur. Mirëmëngjes Blendi. Oh, që na bërë edhe me drita të kuqe sot. Mm. Me stjerave. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Në valët e Club FM në 100.4 Dhe nga sot Edhe në ekranin e Klan Plus Hello, mirëmëngjes Më zërë të gjithë menjëherë Dhe gjithë përnjëherë Një nga një Fillimi te, okej okay. Olta Pastaj Lori U vonove pak Lori, megjithatë Jeri do ta, do ta mbush, bravo, okej, okay, okej okay. Që faleminderit Dhe pastaj Okej okay. Edhe Altini Mos u hidni të gjithë ashtu Me radhë, pra me radhë. Po pra shikoj. Mos i bëni kështu. Është se nuk është koncert. Ora është tani 7 e 1 minutë, miq të dashur vajti 2 minuta këtu në klubin e mëngjesit. Me mua është Jeri si çdo ditë tjetër. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Jeri, si kaloi fundjava. Shumë mirë. Po ti? Është oh super, qetë. Rehatshëm do të thosha. Mhm. Mm po do të tregoj pak më vonë për gjithë gjërat që më ngjanë. në një ah, në fundjavë. Surpriza. Po, më është më kput fibra mbi të oh. gjitha që është problem shumë i madh, domethënë. Shumë i madh. Po. Kputja e fibrës është aty e kuptova unë sepse je shumë i varur nga fibra. E kam fjalën për internetin. Po, po, po, kuptoj. Më doli drita e kuqe Jeri. Mm. Do jo si kjo këtu. Po. po më doli drita e kuqe. Pak më e kuqe sa. Po kur më tha ajo, mm. shikoj tha për dritë kuqe, nëse ka dritë kuqe tha s'bëhet. Edhe tha ai nuk bëhet sot, lale se e kanë kput. Edhe është e diel, edhe kaq, domethënë, edhe mua. Do të merresh sot domethënë. Po. Mm. Flasim nga java. Po më doli jashtë përdorimit televizori, kompjuterat, sepse domethënë në kom... për çfarë ta përdor? Se mund ta përdorësh gjitha gjërat janë të lidhura me internetin, është kjo si IPTV. Mhm. Mm Do e shikon përmes asaj, kështu që ikën gjithë ato. Bum. Mund ta përdorësh në internet për të lundruar. Shkosh te faqja që ka filma për shembull, shikosh në një Bum, ka ikur edhe ajo. Kemi Netflix në televizor. E kemi me vërtet. Duket sikur je pa drita gjithë fundjavën. Po, e ke ke Netflixin bum, ka ikur edhe Netflixi. Domethënë çdo gjë është te interneti. Mm. Kështu mm. që të gjithë gjërat e tjera hiq njërën aty dhe mbaroi. Kështu që ishte një fundjavë që por por falë uh, fatit, me thënë të drejtën. Mhm. Mm kur isha një ditë Bëri mirë ky fati. Po, isha një ditë këtu në punë edhe Pashë kishin lënë nja dy filma kështu vërdallë. I mora. Edhe i hodha në USB, se thashë kush e di. Ndonjë fundjavë na kputet fibra. Dhe kështu që kemi parë, kemi parë nga USB-ja. Po sot në mëngjes nuk gjeja çelësat pastaj. Se ishin prapa televizorit, e ke vërejtur. Nga fundjava, se është bashkë me pa, po, është bashkë me ta. Kanë qenë filmat e Lorit ato, që je kënaqur. Jam kënaqur, po. Faleminderit Lori. Jo, jo. Ajo me atë treshen ishte super një. Edi, edi. Më pëlqeu. Atë e kam pa. Po. Ëm, gjithsesi. Është shumë shpesh atë. I kthehet vazhdimisht. Është fiks për fundjavë. Ti si e kalove Jeri? Mirë, pashë filma dhe unë, po jo për shkak të internetit. Gjithsesi. Është Pse? Për shkak të qefit do të thotë. Do tregosh çfarë? Çfarë? Jo, s'bëra asgjë, u mora me punë tjetër. Po jo, çoj deri në fund do të them. Edhe isha aq e lodhur në darkë sa më zuri gjumi. Jeri merr me pikturë. Me art. Me art, po. Me edhe ti, me thënë drejtën. Po, edhe unë në një farë. Po e ke lënë po. tani. Po bëj pak pushim. Jo, bëj kështu individualisht. Okej. E ke vënë re Blendi të gjithë artista këtu. Ne jemi të rrethuar nga artistë, Olta. Ëh, dhe nga art. Kemi Jerin, po. Po edhe Blendi. Kemi Altinin, po lere mua, po. Të po, e vërtetë, e vërtetë. Po. Përveç Oltës me thënë drejtë. Vetëm unë jo. Olta ka artin më të vështirë, por vërtetë që është nën. Asnjë nuk di të pyet. Arti të qenit nën. Wow. Tash i mon nga gjithë klishetë që kemi dëgjuar një herë edhe kjo. U bë art edhe. E ngriti në art po. Po, e di pse m'u kujtua kur ne flasim ah. gjithmonë për macet, për qentë, Olta thot, po fëmija im edhe flet dhe Olta për fëmijën e vet. Kështu që ka një mënyrë, është vërtet. Art edhe ai. Është vërtet, është vërtet. Se ka një mënyrë për të qenë artist. Të kesh mm. mace dhe qen je artist. Po. Jo, jo. E shikoj, po ti, ti, ti e nxjerr në çdo moment. Mua më del arti në Facebook, shikoj kur je artist, edhe një foto kur e bën për shkakun. E shikon Lori? Po. E, e, mos, wow. Po shojmë gjithë apo çfarë? Po sigurisht. Po po, gjithë bota. Është foto, bravo. Do thosha, okay. Në të gjitha kuptimet. Po ishte një fundjavë e mbushur edhe me lajme miq të dashur. Jo dhe aq në Shqipëri. Ka një gjë në Shqipëri për shembull. Mm. Që ndonjëherë duket sikur e gjitha është një teatër i madh, në kuptimin që ka lajme intensive, për shembull është e hënë në mëngjes. Tam. Do fillojnë lajmet sot. Mm. Do dalin letra nga prokuroria, ku di unë se po them kot tani po ia fus kot, ndoshta jo jo sot nesër apo diçka. Po do ketë domethënë gjëra, zhvillime, po mblidhen ata në parlament, ky këtu, ky deklaron, ky hap Twitterin, ai hap Facebookun, tarara tarara tarara dhe fillon. Po vjen e premtja në darkë. Deri te Çani, ke parasysh mm. edhe kështu pastaj e shtunë e diel pushim. Edhe thua, ok, është është prej vërteti që kanë ngjarje me polici me arrestime me gjëra? Apo është sepse si bie domethënë që shtunën dielën gjithmonë s'ndodhin gjëra? Shtunën dielën gjithmonë? Po se ka mbase kanë vënë mend, thonë të paktën fundjavë do bëjmë pushim. Po prandaj më thën prandaj duket sikur shfaqje e gjitha. Edhe e kanë thënë që fundjavë të bëjmë pushim. Ajo diskutohet. Se s'ndodhin gjëra të shtunën dielën, nuk ka nga këto. Pastaj e hënë mëngjes sikur fillon puna. Paraqitu, dua ngjarje. Normal. Dua lajme. Dua që gjërat të ndodhin në këtë vend. Deri të premten darkë. Po të paktën ka pushim edhe për gazetarët. Po, shumë. Po prandaj me thënë. Pra. Kështu, sot në klubin e mëngjesit miq të dashur do kemi edhe dy çuna që do na vijnë pak më vonë. Gazi nga Automag për të folur për makinat. Mhm. Mm makinat e së ardhmes do të flasim për njërin nga këto modelet që janë uh, ikonike. Siç i quajnë. Është një makinë ja ta bëj test për ty Jeri. Mm. Shikojmë sa sa nuk sa nuk i njeh makinat ti. Sa nuk i njeh Jeri makinat. Është një makinë ë uh, po them britanike. Mhm. Mm e madhe. Mhm. Mm E ke parasysh? Do të qesh se bëj shaka gjithmonë e kam kështu. Sikur ata me Range, sikur sillen ndryshe, po s'është e vërtetë. Ndodh edhe ata me X6 edhe me X5 që. Se si sillen. Themi mbas pak klubin e mëngjesit do e hapim me këngën e parë për ditën e sotme Altini e ka bërë gati miq të dashur. Çfarë është Altin? Californication. Californication nga Red Hot Chili Peppers. Mirëmëngjesi secilit prej jush nga klubi i mëngjesit Në Club FM Campus Mblidhuni, mblidhuni. 7 e 14 minuta. Mhm. Mm apo diçka e tillë Jeri është gati për të na frymëzuar çdo mëngjes miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Ieri zgjedh një shprehje të cilën na e lexon. Jo një herë, madje dy herë. dhe me të na frymëzon. Pastaj Olta menjëherë na informon si është situata me motin për ditën e sotme. Jepi Jeri. Atëherë, shprehja e ditës është nga Ernest Hemingway dhe është kjo. Normal. Ja. Urdhëro. Tani nuk është momenti për të menduar për atë që nuk ke. Mhm. Mm Mendo atë që mund të bësh me atë që ke. Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Do të thotë mos rri vrit mendjen për gjërat që s'ke, po bëj më të mirën me atë që të ka dhënë Zoti po. Me atë që ke për momentin. Le ta dëgjojmë një çik kështu me me gojën e Hemingway. Tani nuk është momenti për të menduar për atë që nuk ke. Mendo atë që mund të bësh me atë që ke. Ah, bravo. Faleminderit Jeri. Menjëherë mbas kësaj është Olta miq të dashur e cila na informon mbi situatën sinoptike për uh, ditën e sotme, moti me Oltën. 9 gradë është në këto momente, 21 do jetë maksimalja për sot, 15% mm. shanset për shi. Uh, do filloj rreth orës 7 uh, mbasdite, por do shikojmë. Jo, as. Ja. Ndalojnë kohën e çaj, ndalohet shpejtësia. Nuk lejohet shpejtësia e erës. Kështu që era do të fryjë gjithmonë lehtë. Tani 9 gradë është në këto momente, feels like 10 gradë. Feels like 10. Kaq pak? Do me thënë është 9 po ndihet si 10. Si 10 po. Po pse është kjo? Nuk e di. E di Altin këtë. Nga që ka diell ndoshta. Kur e shikon me diell edhe thua ti që nga që nga më ngrohtë. Hey, mirëmëngjesi që të gjithë. Mirë se keni ardhur. Është klubi i mëngjesit. Në lajmin tjetër çmenduri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku një 26-vjeçar mm. dyshohet se ka vrarë 26 vetë. Uh. Në një kishë ditën e diel rreth orës 11:20. Po në Sutherland Spring në Texas. Është një është një komunitet në Texasin Jugor quhet Sutherland Springs. Dhe ka hyrë ky tipi atje, mm -hmm. i veshur ushtarak. Ka qenë me rrobat kamuflazh, siç thonë, dhe ka hapur zjarr në kishë ndërkohë që bashkësia wow. ishte duke kremtuar ditën e Zotit, ishte mm -hmm. e diel. Ëh, uh, dhe kishte një shërbesë atje. Viktimat janë nga 5 deri në 72 vjeç. Që ai ka vrarë në në kishë 26 E tmerrshme Janë, eh, është numri i tyre që, ka, që janë konfirmuar të vrarë Dhe janë edhe rreth 20 të tjerë të cilët janë të lënduar rëndë Ka, ka marrë plagë të shumta Njëra nga të vrarat është 14 eh, vjeçarja Vajza e pastorit dhe gruas së pastorit që mm -hmm. në fakt nuk ishin atje atë ditë sepse ishin duke udhëtuar jashtë shtetit të Teksasit në një vizitë. Po ishte vajza e tyre, që këta janë dhe si thua pastori dhe dhe zonja që kanë kishën atje. Ehm, um, kështu që ka qenë një nga këto gjërat e e pa e pa shpjegueshme, sepse vjen më pak se një muaj mbas asaj që ndodhi në Las Vegas ku mm. dikush tjetër vrau 56 vetë që kishin shkuar për një koncert në qiell të hapur. Shijonin muzikën country. Ky ka vrarë 26 vetë që kanë shkuar të festojnë të dielën e Zotit në kishë. Brenda në kishë. Edhe pastaj është larguar, është gjetur i vdekur në makinën e tij. Nuk dihet ekzaktësisht në këto momente nëse është gjetur i vdekur. Po, i vrarë. Mm. Uh, nëse ka vrarë veten apo e ka qëlluar policia, kjo është si thua ende e paqartë në informacionin që jepet, po bëhet uh, rasti i E disa është një fshat i vogël kjo, një qytezë e vogël në Texas. Është pak në lindje të qytetit San Antonios dhe shpjegohet si një vend ku të gjithë i njohin të gjithë. Është një nga këto qytete si tipik nëpër filma. Mhm. Mm që lënë dyert hapur e që po, po. Këto vende ekzistojnë me vërtet. Po janë pak njerëz. Po janë pak, po. Shumë pak kalojnë atje, po. shumë pak ndalojnë. Etj, etj, etj. Presidenti Trump ka bërë një tweet nga Japonia, ku ndodhet momentalisht, ai është në një tur 11 ditor më të gjatin të kontinentit aziatik, më të gjatin që një president amerikan ka ndërmarrë ndonjëherë, 11 mm. ditë në Azi. Por uh, Trump udhton në mënyrë ekstensive, siç e thonë edhe i pëlqen që të shijojë edhe Këto shoqërit e reja që s'ka atje. Po gjithsesi, ë ka shkruar se është është duke u lutur për viktimat e e kësaj dhe se është i tmerruar nga kjo që ka ndodhur. Por para një jave presidenti ose para pak ditësh në fakt ishte ndodhi ajo në New York me kamionin që po, që shtypi biçikletat dhe dhe presidenti reagoi shumë fort për atë ka dërguar legjislacion kundra emigrimit, domethënë ta ndalojmë emigrimin, ta heqim llotarinë amerikane për shkak të asaj. Ndërkohë që edhe edhe kjo ngjarje, si ajo në Las Vegas para kësaj, si ajo në Aurora në kinema kur njëri vrau 21 vetë. Kur shikonin, çfarë shikonin Batmanin, seç shikonin po. Mhm. Domethënë, edhe ato hapin një debat në lidhje me lidhje me armët, në lidhje me mënyrën se si blihen armët, sa kollaj blihen etj etj etj. Edhe ai është një debat tjetër politik. Domethënë, ndonjëherë presidenti futet në debate politike kur ngjarje të tilla ndodhin që i intereson atij, siç është kjo me emigrimin. E ndonjëherë tjetër, jo. Siç është ky rasti i 26 të vrarëve në kishë. Ditën e diel. Akoma nuk dihet asgjë për motivet e e këtij. Është një serial që bën Netflixi tani. Që quhet Mindhunter. Mm, po, e përmenda, po. po. Kam parë sa më shumë seri para se të këputej fibra. Ieri. Po ai merret me me uh, me mendjen e këtyre vrasësve serial. Mhm. Çfarë mm. i bën ata? Janë histori të vërteta. Janë histori, është i bazuar mbi histori të vërteta që kanë ndodhur në Amerikë në vitet 70, histori ku edhe personazhe në fakt që kanë ekzistuar, ëm, um, të cilët ky i ka intervistuar deri në atë kohë, nuk mendohej që psikologjia mund të ishte pjesë e policisë, kriminologjisë etj etj. Në fillim edhe ky shihet me skepticizëm nga po, kolegët e vet. Si pse psikologjia kjo, e kjo shkenca kjo gjë janë kështu. Po çështja ishte që duhet të hyje në mendjen deri në atë kohë njerëzit kishin vrarë me motive. Domethënë unë të vras ty sepse dua të të marr paratë. Tam. Edhe Al Pacino për shembull, më fal, Al Capone do të thosha. Vriste për vriste për për për pasuri, vriste dhe motivi ishte shumë i qartë. Donin që të grumbullonin para, donin kriminel tipik. Kurse vrasësit serial që u shfaqën në këtë periudhë, vitet 60, vitet 70. Nuk ka lidhje fare. S'kishin motiv. Normal. Nuk kishin motiv, nuk donin asgjë, nuk vidhnin asgjë. Nuk ishin shkuar atje për të vjedhur sepse kjo i lehtësoi, ata i kuptonin vrasësit që kishin një motiv financiar, donin para, grabisnin një bankë, linin pesë të vdekur, merrnin paratë iknin. E dim pse e bën. E bën për të marrë paratë. Po kur ndodhnin makabritete të jashtëzakonshme, të papërshkrueshme, edhe nuk e dinin se pse se pse e bënin. Edhe kjo është çfarë çfarë ndodh këtu për shkakun. Pse hyn ai në kishë edhe vret 26 njerëz. Nuk merr asnjë qiri. Nuk e do. Është kjo është kjo është dilema. Ne do të kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus miq të dashur. Ora është tani 7:22 minuta. Dua Lipa. Pak a shumë është në të gjithë Shqipërinë. Kështu që hapen dritare të reja kështu mbi mbi atë dhe. Mirëmëngjesi Shqipëri. Shpresoj të jesh mirë sot mëngjes. Pa dhimbje shpine e mesi e ku di un se çfarë tjetër. Të kesh bërë gjumë pa ëndra. Po gjumë pa ëndra. Po. Se ëndra duhen. Ca ëndra duhen është e vërtet. Ca ëndra janë uh, Civile. Apo e paska emrin civile kjo. O jeri çfarë janë këta nga Anglia? Këta që përballen me me betejën e përditshme për të nxjerr nga sepse është një gjë që e kanë prindrit shqiptar, e kanë në mëngjeset e tyre, e kanë tani. Mhm. Mm Beteja e përditshme për të nxjerr nga shtëpia, sa fëmijë kanë këta? 10. 10. Dëgjoj pak, edhe shihe pak Olta se ka edhe edhe pamje të kësaj. Atëherë është Clive dhe Louis. Mhm. Mm nga Anglia. Clive ka emrin kjo, Louis po. është kjo. Mhm. Dhe çdo ditë po, ka një jetë shumë të vështirë, duhet thënë, shumë të rrëmujshme, shumë të zhurmshme sepse kanë 10 fëmijë. Wow. Por ka ata kanë tre vajza dhe 7 djem të moshës nga 5 muajsh që është më i vogli deri në 17 vjeç që është vajza më e madhe. Po, ajo që ka bërë për kanë nevojë për një hapësirë shumë të madhe sepse janë 10 fëmijë dhe ata të dy i bie 12 pjesëtar. brenda një familjeje, por Do të thonë një dhomë që kanë garderob. Një dhomë është vetëm e rrobave. Vetëm garderob, po. vetëm garderob. Dhe jetojnë në dy shtëpi që janë të lidhura me njëra tjetrën Blendi dhe kanë më shumë hapësirë, më shumë dhoma gjumi për t'i ndarë me njëri tjetrin dhe uh, duhet të heqin dorë nga pushimet familjare në mënyrë që të sigurojnë faturat, uh, ushqimet, veshjet, mm. shkollën për fëmijët e tyre. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive që ata kanë çdo ditë, uh, rrëmujës madhe dhe zhurmave, uh, kanë ndar mendjen që do të vazhdojnë të bëjnë prapë fëmijë. Seriozisht e kanë? Po. Wow. Do të thënë këta nuk kanë zënë mend. Çfarë, si është puna që këta bëjnë kaq shumë fëmijë, sepse duan këta i bëjnë kastile, nuk është se u ndodh Jo, jo, kjo aksidentalisht. Jo, normal. Se jo pra, se 10 herë. Në fillim edhe mund të ketë ndodhur aksidentalisht, por më pas ka qenë. Herën e 10 aty nuk ka bërë. Po 10 ta seriozisht s'ka kuptim. Nuk bie 10 herë daci në kos. Po 8 herë të tjera. Ku daci dhe kosi këtu janë thjesht rastësisht. Un them që nga hera, që nga hera e tretë duhet të kenë pas kujdes po. Thjesht kanë. Jo, jo, ata e kanë ndar mendjen Olta, kemi 10 dhe do vazhdojmë të bëjmë fëmijë të tjerë. Nuk dihet se sa. Mm -hmm. Por uh, nuk është se do ndalojmë me numrin 10. Mirëmëngjesi, mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Klan Plus Mirë Good morning Mirëmëngjesi juve Mirëmëngjesi Kudo që të jeni është uh, tani momenti miq të dashur kur mund të fitoni një dhuratë për ditën e sotme mm -hmm. Kështu që bëni gati ata telefonat celular N D A P U P A R. Dakor. Henda Pupar. Për çfarë luajmë Olta? Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Atëherë, ju do fitoni një kontroll të plotë mjekësor tek Spitali Amerikan nëse vini të parët me përgjigjen e saktë pasi t'i keni rivendosur këto gërma në në Spanjë. Po. Dhe dje kjo ka çuar në ndalimin. Në fakt ata janë vetëdorëzuar të liderave katalonjas të gjithë kësaj. Mhm. Mm Pyetja për ju në atë që ne quajmë pyetje nga aktualiteti për shansin tuaj për të fituar dhurata këtu në klubin e mëngjesit është në cilin urdhër ndërkombëtar për arrestimin e tyre në lidhje me shpalljen e pavarësisë mm -hmm. siç mhm. bëri uh, Katalunja etj etj etj. Edhe janë uh, janë nxjerr përpara një gjykatësi, i cili i ka liruar me një fjalë. Me kusht që do të vazhdojë çështja, por nuk i ka mbajtur në burg. I ka liruar. Po këta janë dorëzuar, janë paraqitur dhe pastaj janë liruar. Po gjithsesi është pyetja ku ka ndodhur kjo. Mhm. Mm Okej. Okay? Dekord. Kthehemi pas këngës në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Tani është ora 7:42 minuta, miq të dashur. Po ndiqni klubin e mëngjesit me Blendin Jerin, Altinin. Mëngjes. Mëngjesi. Oltën dhe Lorin. Mëngjesi. Çdo mëngjes me ju në Club FM dhe në Klan Plus. Kishim edhe një pyetje nga aktualiteti, cilës Olta i ka marrë një përgjigje nga dikush prej jush. E ka marrë nga Migena dhe më mm. thot në Bruksel. 373 mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë. Në Bruksel. Mhm. Mm në Bruksel pra janë dorëzuar ata, në Bruksel janë uh, paraqitur para një gjykatësi. Dhe nga Brukseli pastaj janë liruar gjithashtu liderat e Katalunjës. Çfarë? Po. Ky Pigamonti. Si ja thua emrin ti? Fjalë kalimi Fjalë kalimi miq të dashur është një lojë që bëjmë ne në klubin e mëngjesit ku miqtë e mi Jeri, Altini, Olta dhe Lori mm -hmm. përpiqen t'i japin fjalë njëri-tjetrit. Tani fjalët i gatuan ti. Unë i gatuaj fjalët. Po. Si fjalët i gatuan fjalët. Gjuha shqipe se s'është se i bëj unë fjalët. Mirë, po ti i përzgjedh. Mhm. Mm Prandaj themi ke gatuar ti. Dhe ne duhet të përpiqemi vetëm me një fjalë. Vetëm me një fjalë. Kjo është Ky është togfjalëshi i parë, miq të dashur janë dy fjalë, është një vend, një gjë që duhet gjetur. Janë dy fjalë? Janë dy fjalë. Kujdes. Ah. Por çojnë në një gjë të vetme. Ti që do nisësh ti? Kështu që ja, meqë fitove ti Jeri. Atëherë, le të fillojmë. Jeri, sot është ditë e re. Jeri që i jep një fjalë Oltës, fillimisht. një fjalë për të gjetur dy fjalë. Sërish unë. Po, sërish ti. Sërish ti po jepja, jepja dhe Altini që ta ketë dhe Altini. Pra, fjala e parë ishte gjendja civile. Jeri tha Olta certifikatë, Olta gjeti direkt. A ka dyshime Lorin Terezi? Fol. Jo, fare nuk kam asnjë kontestim. A dhe asnjë fjalë për të thënë. Bravo të qoftë Lori. Ç'të flas? Si e mban vendin? Është radha e fola. E kemi sërish po, po, ne. Po, Atëherë kujdes shumë. Dëgjoni edhe një herë. Kashtë. Kashtë. Grumbull. Grumbull. Mullar. Bravo. Sa? Lori, ke akoma ndonjë gjë për të thënë Lori? Unë them 2-0 Lori. Nëse ke diçka për të thënë Lori, më duhet duhet ta thuash me këngë. Ose hesht për gjithmonë Lori. Po. Me Dua Lipa, flet Dua Lipa. Ja Dua Lipa këndoje një herë. Këndoje një. Po mirë flas Bon Jovi për fund. It's my life, Lori. Po, it's my life. Keni problem? Çfarë do të jem shoku Hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Good me Oltën dhe me Lorin bashkë me 104 sot edhe mbrapa dhe në ekranin e Klan Plus gjithashtu. Jeri si po ndihesh sot? Shkëlqyer. Mhm. Mm Në këtë të hënë nëntori. Mhm. Mm po është nëntori i bukur me diell. Është e vërtetë. Shiko pra kjo kënga është bërë hit pra, është Është shumë e bukur. Unë dëgjoj që luhet edhe në radio të huaja, prandaj po e kam mm. këtu ja. E kanë bërë dhe remix pastaj e të tjera. Se kjo e mirë është. Jo, s'është. Shumë simpatike. Edhe zërin e ka të Edhe trupi mirë, s'ke që thua. Nga trupi shi e ti, Olta. Ti shikon nga trupi, unë... Jo, jo, Lori, Lori më tha. Sakt, Lori tha. Po ta kisha me trupin, do kisha thënë. Po nga që s'ta s'ta pohon dot. Është vërtet. Mirë, okay. Kështu që i rikthehemi edhe një herë kësaj situatë ston këtu në klubin e mëngjesit, duam t'ju kujtojmë miq të dashur se kemi një anagram në fuqi për ditën e sotme. Henda Pupar. Pupar është anagrama 069 20 70 222 për ju që zgjidhni anagramën në jetën tuaj, mund ta dërgoni atje. I pari do të fitojë një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan. Henda Pupar 069 20 70 222 069 20 70 222. Ju një histori të njërit që Mm. Një ditë prej ditësh gjeti në tokën e vet çfarë? Një shtëpi. Një shtëpi. Një shtëpi. Gjeti në tokën e vet një shtëpi. Kush e kish bërë dhuratë? Nuk e di. Ë uh, eksaktësisht po më vonë u zbulua ky. E pa atë shpinë dhe ia gjeti të zotin përmes një postimi që vuri në Facebook. Tani shtëpia e bindi që nuk ishte aty dhe një ditë të bukur ishte. Një ditë prej ditësh shtëpia është kjo shtëpia këtu Jeri, shihe në Jo shtëpi po, një super. Është një shtëpi mbi rrota. Mm -hmm. Një shtëpi e madhe gri, ka me sa shoh unë nja katër dhoma gjumi dhe ky ka një fushë atje. Derisa shikon se një ditë i shfaqet kjo shtëpi. Mirë, përderisa është me rrota, ka një kuptim, a? Po, ka një kuptim. Dhe ky thotë, "Ok, dikush e ka lënë atje, është mm -hmm. lodhur kamionisti që e tërheq këtë shtëpinë." Edhe ndoshta e ka lënë atje në fushë, do vijnë ta marrin nesër. Kalon e nesërmja e pasnesërmja shkon një javë, dy javë, shtëpia është akoma atje. Oh. Kështu që ky shkon i bën një foto thotë ore, kujt i ka humb kjo shtëpia? Hiç asnjë. E kam batalje. Kujt i humb edhe shtëpia. Kujt i ka humb kjo shtëpia? Dhe Mbas është ndarë nja 300 herë në Facebook. Mhm. Mm u gjet më në fund. U gjet më në fund se kujt i kishte humbur kjo shtëpi, po. E kujt ishte? Ishte një grua që po e priste ndërkohë që kishte bërë porosinë nga ana tjetër. Edhe ende nuk po i mbërrinte shtëpia. Ajo e kishte porositur dhe e kishte blerë. E kishte po blerë shtëpinë po. Shtëpia t'i shkonte. Diçka kishte ndodhur me adresën e duhur. Po, po duket se ç'kanë një, domethënë, ca çështje licencash, permitesh e gjërash. Ë uh, dhe nga njëra konte tek tjetra duhen rinovuar, nuk e di eksaktësisht se si funksionon, ishte thjesht çështje letrash dhe mhm. burokracie. Mm -hmm. Ata nuk mund ta dorëzonin ashtu siç ishte, duhet bënin ca letra të tjera Për këtë shpinë dhe për këtë arsye e patën lënë atje për një kohë shumë të gjatë. Ky thoshte unë mund edhe ta mbaj ore. Se e thotë po, e gjeta, por uh, por duket që se ajo zonja thotë po e pres. Kështu që ia kanë çuar. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Kujt i ka humbur kjo shtëpia? Mirëmëngjes të gjithë dhe mirë se vini në klubin e mëgjesit 80 minuta në këto momente miq të dashur Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes Me Altinin, mëngjesi. me Oltën dhe me Lorin Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Në valët e Radios Club FM edhe në ekranin e Klan Plus Do të lidhemi tani me Eldin miq të dashur i cili na informon mbi situatën në trafik këtu në kryeqytet na thotë se si janë gjërat. Dekord. You know that I'm a Jamaican. Eldi mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Eldi. Na trego pak si është uh, situata në trafikun e Tiranës këto momente. Po Blendi sot mund të them fjalët do jenë me shumë do për përveç shpjegimit të situatës trafikut do jenë me shumë situata të vështira. Mm -hmm. Duke filluar probleme dhe shumë trafik në hyrje të Tiranës, segmenti i rrugës së Durrësit është i bllokuar nga autostrada drejt Sheshit Shqiponjës, i rënduar trafiku drejt kryqëzimit Zogu i Zi, por dhe drejt qendrës ka probleme. Aksi kryesor. Ndërkohë që rruga e Elbasanit dhe mora me aksin kryesor është shumë trafik nga ambasada amerikane deri te kryqëzimi me bulevardin Bajram Curri, pra me kryqëzimin e rrugës së Elbasanit shumë trafik i rënduar. Ndërkohë që rruga e Kavajës për momentin sa qarkullohet nga qendra të gjitha kryqëzimet drejt kombinatit pa probleme. Unaza e sipërme ka shumë trafik, rruga Bardhyl të katër korsitë ndarëse janë më të ngjeshura me mjete, të paktën nga kryqëzimi Spitalit të Fëmijëve, deri te kryqëzimi rrugën në gjatasim, është trafik shumë i rënduar. Ndërkohë që ka dhe probleme në zbritje në unazë, nga Ministria e Jashtme shumë trafik deri te kryqëzimi me rrugën e Elbasanit. Pjesa tjetër e zbritjes së Unazës është e kalueshme. Situata është pozitive në Unazën e Poshtme, duke lëvizur në rrugën Muhamet Gjollesha pa trafik, të dy krahët e saj drejt kryqëzimit Zogu i Zi, inxhinieria e ndërtimit, të gjitha këto kryqëzime të Unazës së Poshtme qarkullojnë pa probleme. Zona e Tiranës së Re Se janë fëmijët duke shkuar në shkolla, të gjitha këto gjërat e tjera, kështu që ka trafik në kryeqytet në këto momente, por ju mund të hapni veshët tani të dëgjoni këtë censurë që Altini ka gati miq të dashur, është një klip nga një dokumentar. Është klip i ri ky? Apo jo, jo, jo është klip që e kemi dëgjuar, por ah, okay. është një klip nga i cili Altini ka hequr një fjalë, të cilën ne po e kërkojmë që ju ta gjeni. Dhe në rast se e gjeni, dhuratat janë bujare. Do thosha, më e pakta. Bujare, kemi dhënë dy në fakt, një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një dhuratë nga Electronic Line. Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një dhuratë nga Electronic Line. Edhe një dhuratë nga. Okej, okay, shumë mirë. Dy pra, për momentin do t'i bëjmë 3 Olta. Patjetër. Dëgjojeni pak. Por Heisi zbuloi një ndërthurje të çuditshme. Ndërkohë që dozat e vogla shkaktonin dozat më të mëdha ishin më pak të dëmshme. Pra, ndërkohë që dozat e vogla shkaktonin pip, mm -hmm. dozat e mëdha ishin më pak të dëmshme. Po të pije pak, e haje, po të pije shumë, ishte në rregull. Mm. Kjo është e çuditshmja e gjithë kësaj. Po pyetja është çfarë shkaktonin dozat e vogla? Këtë duam prej jush. Nëse e gjeni miq të dashur, fitoni 3 dhurata. Një dhuratë nga Electronic Line, një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Bravo Olta. Super. Jepi dhe një herë, ta dëgjoni edhe një herë çfarë mungon këtu. Por Hejsi zbuloi një ndërthurje të çuditshme. Ndërkohë që dozat e vogla shkaktonin dozat më të mëdha ishin më pak të dëmshme. Letrat e parajsës. Nuk kanë gatshmi. Është. Shikoj janë materiale të cilat kanë ardhur nga dy ë uh, kompani. Mhm. Që mundësojnë fshehjen e parave në për ose investimin e parave, po themi në parajsa fiskale, pra ti i ke, do që t'i heqësh, do që t'i heqësh nga taksimi, do që t'i heqësh nga qarkullimi, do që t'i fshehësh, mm -hmm. që mos të t'i kapin, pa. policia rrugës, se t'i numëron, 1 2 3, uh, kështu që i çon atje. Ka dalë edhe uh, janë 19 kompani të tilla. Edhe ky informacioni i është dhënë një gazete gjermane që ka emrin Süddeutsche Zeitung. Kam përshtypjen që do të thotë uh, gazeta e Gjermanisë së Jugut, po po ia mm. fus kot. Süddeutsche, ëh, do të jetë Süddeutsche. Süd. Pam. Po. Çu i bie? Çu i bie? Pam. Kështu që këta e kanë nxjerrë të parët, pastaj e ka ribotuar The Guardian, e ka botuar BBC, e ka botuar edhe The New York Times. Dhe del mes tyre dhe emri i mbretëreshës Elizabeth, e cila gjithashtu mbretëresha e Britanisë pra. Mhm. Mm ka investuar paratë në një fond investimi offshore, si quhet në Karaibe. në parajsat fiskale. Kështu që e ke dhe urime. Mhm. Mm në fakt, siç thonë këta njerëzit e mbretëreshës, ne kemi një numër investimesh thonë ata dhe vetëm pak prej tyre janë në këto vende të huaja parajsa fiskale. Të gjitha investimet tona janë të audituara dhe legjitime, kanë thënë njerëzit e mbretëreshës. Madje mbretëresha vullnetarisht paguan taksa Thotë ajo. Mhm. Mm Mbi uh, të gjitha të ardhurat që fiton nga të qenit mbretëreshë. Vullnetarisht se po mos dojë nuk nuk do e bën, nuk, do s'e bën. Ja, jo, do e bën, do s'e bën. Kur themi do kemi Gazin këtu me ne miq të dashur, flasim pak për njërin nga thesaret e Britanisë së Madhe. Sa i përket makinave, Shtë. Kjo është radha e lajmit, mirëmëngjes edhe Gazit që kemi këtu në studio. Mirë se erdhe Gazi. Gazmend Malo, miq të dashur nga Automag pika al vjen edhe na flet për makinat çdo të hënë këtu në klubin e mëngjesit. Sot ka zgjedhur të na flas për po ta lë ty që ta. Unë e thash pak më parë po. Po ta lë ty që ta prezantosh edhe pse ke zgjedhur këtë model. Për çfarë flasim sot Gazi? Ë, uh, mirëmëngjes, mirë se ju gjej edhe një herë. Po sot Blend zgjodhëm që të flasim për modelin e ri të makinës Range Rover. Range Rover. Range Rover, i cili është vetëm një nga modelet e markës Land Rover. Ky është një moment ndoshta që shpesh herë bëhet sadopak gabim. Ëh. Mhm. Dhe është një model ikonik. Është fuoristrada e parë luksi që është lançuar. Më fal, çfarë ndryshimi ka midis një Range dhe një Landi? Mm. Po Land Rover është marka dhe prodhon disa modele. Okay. Një nga këto është, një nga këto është Range Rover, një nga këto mund të jetë uh, Discovery, një nga këto mund të jetë Evoque që ne e kemi pak si edhe okay. makinë mode në Tiranë. Mm -hmm. E kuptoj. Dhe modele të tjera pastaj natyrisht. Po e kanë bërë pak kështu se ajo lexon Range Rover kurse kjo lexon Land Rover. Kurse Bencat lexojnë të gjithë Mercedes, e ke parasysh? E po në këtë rast ndoshta ka pak mendjemadhësi dhe ky model sepse është modeli që prezanton më mirë vetë markën. Okej. Okay. Mm -hmm. Po që gjithsesi, është e njëjta gjë sepse edhe duket që që jemi në një familje, në një stil edhe në një kubatur. Çfarë i, i i bën të veçanta këto makina është një stil. Domethënë, stili i tyre qëndron Ato dallohen menjëherë për atë që janë. Dallohen nga të tjerat, në fakt është pjesë e ish-krenarisë angleze, siç e dimë që prej 2008-s këto marka Jaguar dhe marka Land Rover janë tashmë pronë e Tata Motors, është një grup i fuqishëm indian. Indian, po. Dhe normalisht Ku Tata është babai i të gjithëve. E njohin ndryshe në Tiranë si Tata. Ëm dhe është babai krenar tashmë i i Land Roverit dhe Range Roverit. Thamë që janë angleze, thamë që janë fuoristradat e para të luksit. Në këtë rast, të gjithë ishin pak skeptikë në fillimin e viteve 70 se si lindi kjo një fuoristradë luksi. Ëm duke parë klientelën, marka mendoi që një një një lord i pasur anglez në momentin që shkon për gjueti, mund të ketë edhe nevojë për ajër të kondicionuar, mund të ketë nevojë edhe për mm. sedile lëkure. Mhm. A mund të ketë nevojë për këto po? Mund të ketë nevojë edhe për mund të ketë nevojë edhe për muzikë në bord e të tjera. Mhm. Gjëra që nuk mendoheshin më përpara sepse ky ishte një segment ku shikohej vetëm dobishmëria, pra terreni i vështirë, gjoli, balta e të tjera. Pra kjo ishte një makinë për aventurë, kjo ishte një makinë për sport, po themi për guximtarë, për njerëz që duan të dalin nga e përditshmja, nga asfalti dhe të shkojnë edhe të ngjiten shkëmbinjve apo ku di unë se çfarë të exact. ndjekin kuaj të egër. Eksakt, por në këtë moment mund të jenë duke dëgjuar një simfoni të muzikës klasike dhe mund të jenë në kushte të ngrohta të kabinës që nuk ka pse të jetë patjetër ftohtë. Kështu që kjo ishte se si filloi gjëja. Domethënë, u martuan bashkë ideja e luksit dhe dhe komoditetit. Komod, po ka dhe një që për shembull që mm. është hapësira, sepse po. shoqërohet me luksin. Shtëpitë e pasurve gjithmonë kanë qenë të mëdha dhe janë të, të larta dhe të bukura. Dhe të bukura, kurse shtëpitë të vegjëlve ose të më të varfërve, më të ngushta, më zgëqe siç thon njerëzit. Jo, nga ana tjetër se kjo duhet reflektuar në në imazhin e gjësë. Nuk mund të jetë luks edhe e, e ngushtë edhe e ngucur në Në një formë. Uh, shumë e vërtetë Blend, fakti është që edhe në Range Rover i ri i cili vjen tashmë në gjeneratën e katërt, uh, të gjitha këto gjëra që ne thamë janë vetëm amplifikuar dhe shumëfishuar. Çfarë ka ndryshuar këtu? Hapësira në bord është është është hapësira në bord është praktikisht e pafundme. Mm. Uh, Risitë janë uh, të uh, janë të shumta, uh, kemi të bëjmë me një uh, program masazhimi i cili ofron deri në 25 po programime brenda tij. Sediljet, po më thua që ulëset janë me masazh. Po, të parat, si ato në të pasmet, në në në kështu qendra tregtare që i fut zheton. Ëm në një farë mënyre, po janë janë shumë herë më të sofistikuara, shumë herë më komode dhe me programe me, me programe më të shumta. Tani këshillohet të vendos masazhin ndërkohë që ti i jep makinës? Natyrisht që po, në në rast se flasim po. natyrisht që po, në rast se flasim ka ah. programe të ndryshme, thamë dhe ka programe të caktuara që stimulojnë një në një farë mënyre rigjallërimin fizik mhm. të shoferit. Pra një shofer që ka rrugë të gjatë dhe që Po po, po themi po ndjen lodhjen e rrugës mund të marrë një masazh te te fundshpina kështu diçka ku e ke parasysh? Patjetër, patjetër. Okay. Ndërkohë që nëse është ftohtë, jo vetëm që mund të ngrohim sediljet në këtë në këtë makinë, mund të ngrohim edhe mbështetësit e duarve. Mhm. Mm oh, super. Okay. Shiko se doja ta thosha që në fillim që, që kur ishim tek vitet 70, po Po e ruaj për pak më vonë, se në fillim tha ok, tha, ky tha mund të dojë air kondicionuar, mund të dojë kështu, mund të dojë ashtu. Mm. E po mendoj, kush e di çfarë mund të dojë ky? Ky lordi atje në makinë çfarë tjetër? Tani kemi arritë te masazhi. Po afrohemi te masazhi. ok, jemi në drejtimin e duhur. Po më duket se po shkojmë atje. Ngrohen dhe mbështetësit e duarve Blend, mm -hmm. sediljet e pasme mund të shtrihen. Mm -hmm. Ehm, um, ja ku jemi. Ehm, ka një aplikacion i cili sediljet mund t'i ngrohë që përpara se ti të shkosh në makinë, pra nëse mendoj momentin e mëngjesit që makina është ftohtë nga nata, mm -hmm. ti mund ta programosh që nga po. shtëpia ndërkohë që je duke pirë kafe apo. Këtë mund ta bësh edhe me shishe uji, Gazi. Nëse mbush shishe me ujë të nxehtë, për shembull, i çon në makinë në mëngjes, mund të mund ta bëj. Jo, dua të them se si feature nuk është komplet e re. Jo, ka njerëz që e bëjnë. Kanë fëmijë të uh, vegjël që kanë çuar gjyshin në mëngjes. Thjesht ata kanë gjetur një mënyrë më mm. interesante, pa patur nevojë që të zgjosh gjyshin apo këdo tjetër në familje, mund ta bësh vetë nëpërmjet një aplikacioni. E kuptoj. Uh, siç e dimë tashmë çdo gjë kalon nëpërmjet celularit, gjyshi është pak e vështirë të kalojë nëpërmjet celularit, mm. kështu që po po po shpikim një funksion të ri në këtë rast. Pra, uh, më shumë hapësirë. Më shumë hapësirë. Luksi tani më i po themi i deklaruar. I kompletuar dhe ndoshta edhe i tepruar, po okay, kjo. Jo, më dakord, po luksi është është luks. Teknologjia e fundit çfarë mund të shikojnë filma, mund të dëgjojnë muzikë, mund çfarë çfarë mund të bëjnë. Çdo gjë, çdo gjë nga këto janë të padiskutueshme, përfshirë dhe faktin që deri në 8 aparate brenda makinës mund të jenë të lidhur në kohë reale me sistemin Wi-Fi, i cili varet nga një sistem qendror i makinës. Do makina vet vjen me Wi-Fi. Makina vet vjen me Wi-Fi, i cili ofrohet nëpërmjet një operatori natyrisht. Mhm. Uh, dhe celularet mund të lidhen deri në tetë aparate celular ose tablet. Pra kur ti je duke udhëtuar me makinë, ti lidhesh me Wi-Fi-n, jo sikur sikur je në shtëpi. Sikur je në shtëpi, sikur je kudo që ti jesh. Pra, edhe kjo sedilje që që shtrihet, kjo sedilje e pasme, sidomos mm -hmm. në formën e një divani, mm -hmm. dhe këto mhm. kushte të tjera, të bëjnë të të ndjesh në një atmosferë, domethënë tërësisht miqësore dhe familjare. Okej. Okay. Është është shumë interesante. Duket si një shtëpi lëvizëse. Sa vet mund t'ulen në një? Është është edhe aq e madhe mm -hmm. sepse i afrohet 5 5 metra e 70 cm. Sa shtrihen në këtë fjalë? Sa sa vet mund të Mirë, ca ulur ca shtrihen, nuk e di tani po. Është rregullon. Paska vend për të gjithë, hipni bre. Le të themi që në versionin bazë në fakt, ajo që ajo që mund thuhet është pak paradoksale, në këtë makinë mund të mund të ulen sipas programimit vetëm 4 persona. Mhm. Mm mhm. Mm sepse edhe në pjesën e pasme në vend që të jetë për 5 persona është menduar me një mbështetëse komode për krahun me disa vende hapësira për të vendosur celularin, për të vendosur karikuesin. Kështu që s'ka vend plako, është për katër. Kështu që megjithëse... Hypni te golfi, 5 veta te golfi. Megjithëse ngjan shumë e madhe nga jashtë, në disa, në disa versione, mm. edhe, edhe sipas librezës së qarkullimit, aty do t'jetë shkruar që është makinë për katër persona. E kuptoj, kështu që... Por ndoshta për pasanikët këtu. Mund t'i thuash dikujt që nuk do ta marrësh në makinë, do t'i thuash që është kundra ligjit të të marr, është një makinë për katër persona. Justifikohesh direkt. Nuk po, mund të marr një gjobë, nuk mund të marr një gjobë për... Megjithëse ne e dimë faktin në Shqipëri, Range Rover, sidomos ata me xhama të zinj, nuk janë objekti kryesor i policisë sonë. Mm. Uh, pavarësisht kësaj, në momente të caktuara ne mund ta përdorim këtë justifikim. Mirë, le të mos merremi me politikë. Ëm, është po vërtet për makinë. Është vërtet, pra është është edhe ajo që në Shqipëri ofron një mbrojtje ekstra sepse tremb policinë. Është që është është normale. Është normale në vendin tonë. Jo, kështu është. Për dikë konsiderohet edhe si një lloj kursimi, pra është një makinë e shtrenjtë në blerje. Sa të paguash gjobat, mund thjesht ti është më rëndë. Mund thjesht të investosh në një makinë më të mirë, e cila do të evitojë ndalimin e policisë. Është më si antipolici në në vetvete. E ka kështu si paketë. Okej. Po çfarë çfarë tjetër nga ana motorrike, nga ana apo i kanë arritur gjithë këto gjëra këta s'kanë asgjë për të ndryshuar. Ehm, Këtu në fakt asgjë nuk është një limit i i përjetshëm Blendi, sepse risitë janë të pafundme siç e kemi parë edhe në në zhvillimet e fundit në në modele të ndryshme dhe në sallonin e, e Tokios që sapo u mbyll. Po ajo që mund të themi është që e, nga jashtë ofrohen disa fenerë të cilët Range Rover i ofron për herë të parë, domethënë vetë marka Land Rover, e, dhe të cilët janë ofruar në katër variante, LED ose lazer ose në një formulë të përzier. Arrin të ndriçojnë sërish edhe këta deri në mbi 500 metra distancë përpara makinës. Mhm. Mm Është shumë, 500 metra është është shumë. Është shumë. Unë do habitesha që dikush shikonte diçka 500 metra larg, domethënë dhe të bëhej gati për atë akoma. Ke gjithë kohën mund të vesh mbrapa. Nëse është një person dhe ti ke numrin e telefonit, ndoshta ke ta marrësh në telefon dhe ta njoftosh se ti po i afrohesh me makinë. Ja, patari. 500 metra. Ai më thësh Po do të thënë, po, po pamë 50 metra përpara jemi okay. Po gjithsesi, shiko, unë kam bërë një freeze frame këtu të një video që po që po ndiqja në lidhje me Ëm ky është Range Roveri i 2018. Dhe është një është një foto e e e brendshme e makinës ku unë nuk shoh asnjë buton. Domethënë praktikisht as as shumë pak. Nëse ka ndonjë gjë që shtypet, nuk shoh ndonjë gjë që të fton ta shtypësh. Se zakonisht këto makina, kroskotet përpara kanë qenë të mbushura me me xhingla dhe mingla me butona që bëjnë gjithfarë gjërash. Edhe sikur i kanë i kanë zhveshur komplet. Kjo kjo Blendi është në fakt, domethënë kjo makinë shndërrohet nga një gjë e e e përgjumur ose ose pa jetë në momentin që shoferi hipën dhe i afrohet dhe hapja është natyrisht pa çelës mm -hmm. sipas sistemeve të fundit të komoditetit. Në momentin që i afrohesh aty fillon dhe rindizet çdo gjë dhe një nga ekranet e mesit edhe lëviz ndryshon gradacionin. Për të patur një po, kënd drejtuar më drejtohet nga nga shoferi. Drejtohet nga shoferi. Dhe çfarë do të thotë që ndizen gjërat janë me touch pra, janë me, me ekran me çdo gjë me prekje, çdo gjë me prekje dhe disa disa madje janë pa prekje, po mjafton t'i kalosh dorën sipër me një me një farë rrëshqitje. Pra ai ah. lexon lëvizjen e dorës. Ëm aktivizime të tilla në fakt janë tashmë të modës, po i mm. shikojmë në disa në disa modele, në disa variante. Ëm Por mbeten disi të kritikuara. Në një edhe në një studim që është bërë në Amerikë nga një fondacion që ka të bëjë me sigurinë në rrugë, këto janë sisteme që janë të bukura për t'u parë, janë të bukura nga pjesa zbavitëse, por tërheqin shumë vëmendjen e shoferit. Mm -hmm. Nuk janë shumë të sigurta, domethënë. Ë dhe si të tilla po rrezikojnë të mhm. cënojnë sigurinë në rrugë. Pra, pra duhet të jenë më të thjeshta thonë ata. Duhet të jenë më të thjeshta në përdorim. Mhm. Duhet të jenë më të thjeshta në përdorim. Disa nga gjërat po normale është. Edhe ngaqë funksionet tashmë janë vërtet fillojnë të jenë vërtet të tepërta. Po. Do të edhe një pyetje të fundit kam për ty që dua dua që ta ndajmë tani. Ë, uh, sa është gjoba e një makine si kjo? Sa shkojnë në këto këto uh, range-at, domethënë në në në çmim? Ë, uh, nuk është pjesa më e lumtur për portofolin, për këdo në fakt. Kjo është një makinë që fillon Portofoli i atij lordit që do iki me për gjah, nuk është se pyet, e kupton? Ëm, ehm, um, ashtu është, Blendi, fillon fillon këto makina fillojnë diku tek versioni 100.000 euro, në versionin bazë, nëse mund të themi kështu. Ëh, mm uh, ka çdo gjë që ne përmendëm. Pra reklama është duke filluar nga 100.000 euro. Duke filluar nga vetëm 100.000 euro, po, po, për vetëm, për vetëm 100.000 euro. Vetëm 100.000 euro. Mund të jetë e juaja apo jo? Mund të bësh Akoma këtu ju? Mund të bësh dy shtëpi me këto lek. Ëh, mhm. në mos më shumë. Ëh, fillon me 100 mijë euro, mund të pasurohet me opsione dhe funksion. Janë me touch, nuk janë me touch. As me masazh. Po. Madje dhe çezmën duhet ta rrotullosh me po. dorë dhe kërcet fort kur e hap, është është një shtëpi shumë e prapambetur në fakt në ky këndvështrim se sa një Range Rover, po njerëzit banojnë ende në shtëpi, mhm. ndoshta sepse shumë prej tyre nuk kanë 100 mijë euro duke filluar nga. Fillon nga 100 mijë euro, ka një version hibrid që duket disi më ekonomik, kushton pak më shumë në blerje, por uh, arrin të konsumojë sipas deklarimit të Range Rover, mm -hmm. ende nuk e kemi testuar, ë uh, më pak se 3 litra për 100 km. Është oh, shumë mirë kjo gjë ja. Domethënë ti shkon dhe paguan një makinë që mund të shkojë 100, 120, 130, 140 mijë euro. Shumë saktë. Dhe pastaj ë uh, pastaj bën llogaritë për 3 litra më pak benzinë. Domethënë që do, ë, që do gjë do i kursesh këto gjatë gjatë javës, domethënë. Kjo kjo në fakt vlen, kjo në fakt vlen, jam shumë jam shumë dakord me reagimin tënd, por nga ana ambientale ka një lloj vëmendje në këtë drejtim, ndoshta ky është edhe sensi i vërtetë i kësaj gjëje, do të mhm. thotë që në përgjithësi këto lloje makinash nga natyra janë janë goxha të rënda, mhm. janë goxha konsumojnë shumë karburant, sidomos në rastin e naftës dhe ndotin ambientin me shumë gazra Dioksid karboni kryesisht që është më i dëmshmi. Okej. Falenderoj Gazi. Falenderoj Gazi nga Automag pikë al, o më thashë të shkoni tek Automag Pikalo për më shumë mbi lloj-lloj makinash të reja të kësaj industrie, teknologjie e gjithçka që ndodh në lëvizjen e vazhdueshme të transportit. Faleminderit Gazi.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 Lista ishte shumë e gjatë e ka dhe listën përpara Um, Apo e ke e ke kaluar tani më? E kam, e kam. E ka akoma përpara. Atëherë, dëgjo pak Oltën. Se do bëjë një listë të qyteteve ku mund ta gjeni. Klan Plusin. Okej. Okay. Atëherë Tiranë, Durrës, Kavajë, Krujë, Laç, Lezhë, Shkodër, Fier, Vlorë, Elbasan, Korçë, Devoll, Sarandë, Delvinë. Oh, Berat, Kuçovë, Ura Vajgurore, Poliçan. Okej. Okay. Bravo, Olta. Wow. Dhe në fshatrat rreth tyre. Kështu që e keni çdo fshat. Jeri gëzo. Vetëm duhet të keni televizorin tuaj në formatin HD ose MP4. Po e prisja se ka gjithmonë një por. Por, por. Mm. televizori juaj duhet të jetë lidhur me thjesht me një mm. antenë të thjeshtë. Është e vërtetë. Faleminderit. Okej, faleminderit Olta për po, gjithë informacionin. Dëgjo pak nga Jeri se Jeri i ka shumë të bukura këto. Në fakt bëhet fjalë për një 81 vjeçar, emri i tij nuk bëhet i ditur, është një burrë, zotëri. Një burr i panjohur 81 vjeçar. Jeton në Gjermani, por ndërkohë që ishte duke punuar kopshtin e tij, Blendi, ka parë diçka të dyshimtë. Okej. Ai në fakt kur e ka parë, ka menduar se ishte një bombë e pashpërthyer dhe e ka kapur paniku. Kjo ka qenë domethënë ka qenë duke gërmuar në Jo, ka qenë duke punuar tokën e tij po dhe ishte aty. Mbi tokë. Mbi tokë, okej, jo e fshehur. Okej. Dhe është alarmuar ai shumë, ka marrë policinë në telefon dhe i ka thënë që në kopshtin tim ndodhet një bombë, ju lutem mund të vini. Ta merrni, ta merrni ta shikoni. juve se mund të më plasi mua, e kupton? Po. Në fakt, ka një kam një bombë. Është punë e çuditshme kjo e policit. Po se nuk është Do... rasti i parë në Gjermani kanë kanë gjetur në oborret e kopshteve të tyre po. Po sepse ka pas shumë luftë dhe janë, ka pasur nga lufta e dytë po, botërore që kanë mbetur aty. Sigurisht. Këtë ka menduar edhe 81 vjeçari, policia ka mbërritur dhe e ka qetësuar zotërinë duke i thënë nuk është bombë qetësohuni nuk është një bombë nuk është bombë por është një kungull a ah, mos ja është një kungull i gjatë atëherë ky ka marrë ka marrë pra ka marrë çmendur fare policinë bujqësore ka thënë hajdeni juve shpërthejeni ju kungull se jeni kungull i panjohur me peshë rreth 5 kg dhe ishte 40 cm i gjatë. Mhm. Por edhe pse policia e siguroi zotërinë që shiko, nuk është bombë, bëhet fjalë për një kungull, ai prap Kishte dyshimet e tij, derisa një polic e mori kungullin në dorë, ia dha zotërisë dhe i tha, Urdhëro, shikoje, është thjesht një kungull. Okej. Historia ka mbaruar me kaq. Bravo. Faleminderit. Të lutem. Tara. Paska qenë një kungull. Po pra. Tani 81 vjeç Olta, edhe shikimi bën lojrat e tij, kështu që. Mm, mm. Po mirë, po, ke të drejtë. Po sa është resh, lulet moshës për ne fes shumë. E hall. Kam një fitues. Po. Është gjetur anagrama nga Taulanti. Bravo. Papandehur. Mhm. Papandehur është saktë të lumtë Taulant. 074 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Henda Pupar ishte miq të dashur Henda Pupar. 0692070222 numri Taulanti i pari. Bravo. Altin shëndet. Shëndet Altin. Faleminderit. Nuk të dëgjoi njeri, por U bëfsh mbi 81 vjeç. Po. Ej, ndërkohë, mund të bëjmë një pyetje nga aktualiteti? Mhm. Yes. Le ta sjellim pak aktualitetin e vendit tonë në emisionin tonë këtu në klubin e mëngjesit. Sepse uh, është duke u folur për këtë djaloshin me 863000 euro në Range, kam përshtypjen Range Rover ishte ky, Land Rover, domethënë ah. një nga këto që na shpjegonte Gazi. Një tjetër që e mirë hapësira në bord të lejon që të mbash Shumë euro, mijëra, mijëra, gati një milion Po ore sota, ka një histori për këtë Ai thotë se paratë i ka marrë për t'i çuar te kompania Kurum mm. Sepse do të blinte kaq mijë ton hekur Sa? Se këto janë detajet që kërkojmë ne këtu në klubin e mëngjesit Në mënyrë që ju të fitoni 2 bileta për në Cineplex miq të dashur Sa ton hekur thotë ore sota dhe i ati se do të blinte me këto 800 po e, mm -hmm. televizionet tani janë duke i rrumbullakosur në 800.000 euro. Ishin 863.000 se 63000 euro a ke parasysh? Që nuk mund të shkosh kështu menjëherë. Kush i do këto 63 aman se nuk i dua këtu vërtet. 63.000 euro, 800.000 fiks. I dua 800.000. Edhe jam në rregull ashtu se e di, kam 800, është e thjeshtë, rrumbullake, të mbyllura të gjitha. Treshat shumë me grepa, ajo gjashta si Kush i këto, kush i do këto 63000 euro të blejë një shtëpi në gjë se gjuna. Po të na i japë ti. Ose një range nga këto të vjetra. E po lëre tashi lëre. Nëse ju na shkruani sa ton hekur do të blinte ai sipas uh, fjalës së vet Me këto para. Me këto para. Cash. Çfarë? Pyetja është e thjeshtë, se ne mund ta kishim bërë edhe sa mm. ton spinaq që ta kemi në hekur më po, pas. Po, me jo. spinaq i bie shumë më Nuk duam të ngatërrojmë. Se është më shumë se sa prodhimi kombëtar i spinaqit. Pastaj spinaqi i Elbasanit nuk e di nëse është. Po, po, po. Ka më shumë të përmbajë. Megjithëse spinaqi i Elbasanit mund të ketë më shumë hekur. Se sa i zakonshmi. Ka edhe të Metalurgjikut, po. Interesante. Gjithsesi, um, Elbasani është Elbasani. Kemi çobane, edhe është shumë qytet i dashur për të gjithë. Ditmar. Po e tregojnë si një si një kështu. Kryqëzim rrugësh, domethënë. Sepse vijnë nga Kapshtica dhe duan të dalin për në porte apo gjëra të tjera, kështu që u priten rrugët lloj-lloj Trafiku i vezëve, është trafiku i spinaqit, trafiku i orizit, i miellit, i oh. i, i të gjitha gjërave po. Seriozisht. Çfarë është që trafikohet domethënë që tregtohet, kalon dhe në Elbasan i bukuri. Elbasan. Bravo, kështu. Ej, do të merrja një moment tani për të folur pak për ushqimin e preferuar të mëngjesit që janë vezët, oh, miq të dashur. Oh. Në klubin e mëngjesit ne i duam shumë vezët. Gropsë më. Po. Sepse të gjithë kemi qenë vezë një herë. Dhe kur u rritëm, dhe kur u hajmë vezë. Po, jo vetëm vezë, ishim vezë dhe farë gjithashtu po. A që andej vijmë, dua të them. Mhm. Mm oh, ja ku është. Kemi një klip, miq, në vetëm audio këtu të Oltës duke skuqur vezë Aiba oh. me omega 3 të lartë. Pak gjalp. Oh. Ah. Pak gjalp edhe ky me omega 3. Pak kripë. Pak fare kripë me omega 3 dhe kripa. Është Himalaj, Himalaj nga jo. Mijëravjeçare që bëjmë kështu. Mhm, po pastaj Olta. Edhe tani duhet ta kthejë, nuk e di do ta kthesh Olta. Po po po po. Çi po. si e kap vezën me me dorë. Unë si e mban vezën me dorë Edhe dorën e kam me omega 3 si e Pastaj e shtyp me pëllëmbë, shikojni Bravo, Olta Wow, interesant Pastaj e? lëpin vajin nga dora Që është tani e skuqur Jo vajin, gjalpin të lutem Ishte po, gjalp Okej Okej Të bëftë mirë Altin E ka nga omega 3 Aq shumë vezë Aiba ka konsumuar Olta me omega 3 Sa që tani lëkura i është bërë shumë Nuk pyet fare, as nga temperaturat e larta, as i që I gatuan vezët me dorë Është zotësi nga njëra anë. Bravo të qoftë. Na u tova. Pastaj kur i ha me thikë me pirun ato, këtë këtë këtë këtë këtë. Kur ta dëgjosh Oltën kur ha vetëm. E ke vërtetë. S'ta bëj dot tani, ja kështu. Olta duke konsumuar vezë. Okej. Kujdes të lutem se për pak të ra piruni në tokë. Dhe kjo është kjo kjo është uh, thika dhe piruni në pjatë. Dhe pastaj kur i kur i përtyp, janë këtu. Okej, Olta. Fiks si një pulë. Sepse uh, po. Kaq kisha në dorë kaq bëra. Dëgjoni pak censurën për ditën e sotme miq të dashur, është një tmerr i vërtetë. U bën kaq ditë që mundohemi të gjejmë se çfarë dreqin shkaktojnë dozat e vogla. Ndërkohë që dozat e mëdha janë të padëmshme, dozat e vogla me sa duket shkaktojnë dëm tek mm -hmm. njeriu. Unë s'e di as për çfarë bëhet fjalë, se po ta dija për çfarë bëhet fjalë, po ti s'ndihmon fare, po. Çfarë dozash janë? Nuk e di. Doza. Çfarë është? Ti e di Olta që s'flasin për drogë këtu. Jo, sigurisht që jo. Por Hejsi zbuloi një ndërthurje të çuditshme. Ndërkohë që dozat e vogla shkaktonin dozat më të mëdha ishin më pak të dëmshme. Çfarë kanë thënë Olta? Reaksion komplikacione, jo, varësi. Jo, këtu pra jemi këtu. Si si si edhe një herë, edhe një herë. Jo shumë të mira. Edhe një herë Altin çfarë? Këtu jemi thashë tek reaksionet tek gjërat jo shumë të mira. Shkaktojnë komplikacione, mm. përgjumje, pra. overdozë, dëmtim, asfiksi. Jo halucinacione. Jo, jo. Vdekje. Jo halucinacione. Trullosje, paralizë. Këtu pra te trullosjet, te reaksionet. Të, fillon me të? Jo. Ah, turbullim. Jo. Do thoja unë. Jo. Mund ta dëgjojmë në një klip të lutem? Turbullim, mendoje pak. Por Hejsi zbuloi një ndërthurje të çuditshme. Ndërkohë që dozat e vogla shkaktonin turbullim, dozat më të mëdha ishin më pak të dëmshme. Mund të kishte qenë pra. Pam, por jo thotë. Po s'është ajo fjalë, është një fjalë tjetër si ajo. Mm. Kemi tre dhurata miq të dashur, jo një, por tre dhurata për atë që do të bjerë mm. përgjigjen e saktë. Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhuratë nga Electronic Line dhe dy bileta për në Cineplex. Dhe dy bileta për në Cineplex, filmat janë të premten. Mhm. Në Cineplex në Teg. Kujdes, dëgjoni pak. Kjo është censura, nëse e zgjidhni ju fitoni. Por Heisi zbuloi një ndërthurje të çuditshme. Ndërkohë që dozat e vogla shkaktonin dozat më të mëdha ishin më pak të dëmshme. Atëherë, sa ton do të blinte ky? A e di njeri? Më kanë thënë 4000 ton. 4000 është e saktë. Wow, 4000 ton. Ka shumë. Ëm, uh, po. 4000 ton. S'jam, s'jam, nuk u ndjeva Dr. Dre sot, më shumë Dr. Skerdi. Sa Dr. Dre për momentin. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus miq të dashur 8:50 minuta. Mirëmëngjesi që të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi Në Club FM në 104 Zonja zotërinj, ora është tani 8.54 minuta Kemi pak kohë para lajmeve të orës 9 Megjithatë doja që t'ju uh, mirëprisja edhe në ekranin e Klan Plus Këtu në klubin e mëngjesit Duke nisur nga sot Gjeri mu Megjithatë, kanë zbuluar uh, pasi e kanë hapur telefonin se kujt i përkiste. Dhe në fakt telefoni i përkiste një djali tjetër që quhej Adam Fleming. Çfarë ka ndodhur është që këta kanë bërë një fotografi të vetes tyre okay. dhe ja kanë nisur Adam nëpërmjet rrjeteve sociale mm. duke i thënë, "Nëse ti e do telefonin tënd, atëherë na sill një picë të madhe." dhe të ketë këto përbërës brenda. Domethënë duam një picë me peperoni e ku di unë se çfarë me salçiçe me qepë po. kështu, sepse kemi gjetë telefonin plak. Nëse do telefonin po. Atëherë na sill këtë picën në filan Normal, vend. Normal, shumë mirë. Në fakt Adam nuk e ka besuar si histori, ka menduar se dikush po bënte një shaka me të dhe i ka Ku ta gjej unë picën mes natës, ka thënë. A janë në klub natë këta? Po, janë okay. në klub natë, vazhdojnë dhe qëndrojnë në rrugicën e jashtë klubit natës. Mm -hmm. Megjithatë, uh, at, këta i kanë dërguar një foto tjetër uh, duke e marrë telefonin e tij gati për ta hedhur në në tualet. Sill picën se iku telefoni. Ose ose ne. Wow. Ose do ta shkatrojmë ose do po ta shesim atë për 20 dollarë. Ku i shikonte ky këto këto foto? Ja nisnin fotot, këta të po. dy çunat, ja nisnin fotot në rrjetin social, në Ky ishte në Facebook. Po, dhe ai shikonte nëpërmjet Facebook-ut. Ora 3 e mëngjesit erdhi një tjetër mesazh, po. Megjithatë, është detyruar Adam që ta besojë historinë se në të mm. kundërt mm. nuk do merrte telefonin, ka dërguar picën e madhe, ka shkuar bashkë me picën dhe në këmbim ka marrë telefonin e tij. Shumë shumë mirë. Faleminderit. Jeri. Ndërkohë Olta, kemi një fitues? Po. Jeve. Jo, s'kemi. S'kemi asnjë fitues. Mm -hmm. Oke, okay, mbetet pra në fuqi edhe censura siç ka qenë? Mhm. Lajm nga aktualiteti mund të bëj një unë? Ta bësh direkt. Mund të bëj një pyetje Altin dhe ikim? Patjetër. Okej, okay, atëherë. Kjo është një pyetje nga aktualiteti miq dashur, sepse është ngritur një task, siç lajmëron edhe vetë mm. kryeministri Rama, është ngritur një strukturë sekrete kundra krimit. Oh. Po, e cila do të nisë punë të hënën, duhet të nisur tani kanë. Ose janë duke pirë akoma kafet e mëngjesit, çoni çuna. Besoj e kanë bërë. Sepse priteni, është pjesë Një pjesë e planit të këtij operacioni, forca e ligjit thotë Zoti Rama, mm -hmm. kjo nuk do të kursejë asnjë. Asnjë. Sepse ka thënë se epoka e këtyre ka përfunduar. E kujt? E kujt pra? Mm -hmm. 069 20 70 222. Mos më shiko ashtu. Epoka e këtyre ka, kshu ka thënë? Epoka e këtyre ka përfunduar. Ka marrë fund me të. Ka marrë fund okay. me të. Them unë. Se e thotë me D. Po unë them me të. Ka marrë fund. Epoka e kujt pra? 069 20 70 222 069 20 70 222 Zonja dhe zotërinj na shkruani Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes ty. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes ty ty edhe ty ty. Ty ty ty. Në Club FM në 104 edhe në ekranin e Klan Plus miq dashur. Çdo mëngjes me juve nga 7-a deri në 10. Me lajme edhe me gjëra. Mhm. Mm Kështu që ja ku jemi, ë uh, Jeri, ende në mendje. Kush? Nga këto gjërat që na tregon ti. Mm. Po shikoj Edi Oga ka gjetur një ka gjetur sozinë e vet. Edhe unë dhe Lori e menduam që është e E kanë në Gjermani, po. Oh, e vënë oh, e ka postuar në Facebook e thotë është momenti kur zbulon mm -hmm. se mhm. dikush në Gjermani të ngjan e për më tepër ka edhe profesionin tënd, se është një moderator gjerman. Seriozisht. Komplet si Edi. Super. në fakt me Lorin po thoja që ai është Edi, jo më. Jo, s'është Edi. Jo, Qenka Edi vërtet. Është Edi tjetër bre. Edi tjetër. Ah, Edi nga Gjermania. Është. Si thuhet gjermanisht Edi? E, Eden, Ed, Ed, Ed, Ed, po. Edvin, ku di unë si mund ta ketë të gjatë? Eden Ogen. Po. Ogen, Edgar Ogen. Edgar Ogen nga Gjermania. Ndërkohë kemi ca fitues miq dashur, janë emra prej jush, ju që na keni shkruar sot në mëngjes. Lidhur me lojërat tona. Epoka e të fortëve. Epoka e të fortëve është saktë. Oh, bravo. Oh, seriozisht? Është Manjola fituese, fiton dy bileta për në Cineplex 132 i mbaron numri. Ndërkohë për censurën nuk ju them dot që e kanë gjetur. Akoma. Mm -hmm. Ende. Mbetet. Mbetet. E dëgjojmë. Por Hejsi zbuloi një ndërthurje të çuditshme. Ndërkohë që dozat e vogla shkaktonin dozat më të mëdha ishin mm -hmm. më mhm. pak të dëmshme. Dëmtime, efekte anësore. Këtu jemi, pra këtu jemi, jemi shumë pranë. Te dëmtime. Ah. Mhm. Mm jo. Komplikacione, jo, alergji, jo. irritime. Alergji po mendoja dhe unë çfarë? Mm -mm. Alergji jo, po ka jo. bëjmë ai tha, kur është turbulliri i afër. Mpirje. Mm. Te dëmtime, pra. Dëmtime shumë afër. Hajde më. Fillon me të, jo. Jo. Trauma. Jo. Mm -mm. As kjo, as kjo s'është sa. Te dëmtimet. Këtu mbetemi. Mhm. Mm 069 069 20 70 222. Nëse e gjeni, dërgojeni menjëherë. 069 20 70 222. Ne do shkojmë tek muzika kur të kthehemi këtu në studio, miq të dashur, do kemi edhe Turjan Hyskën. Flasim pak për Falcon. Mirëmëngjesi të gjithëve, The Weeknd, miq të dashur Club FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus Ndërkohë 9.14 minuta në këto çaste Turjan Hyska është me ne për herë të parë në studio, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta, është, qenka shumë bukur këtu. Faleminderit, na na vjen mirë që të kemi këtu uh, Turi dhe uh, flasim pak për për një gjë të re, nuk do të bezdis me me pyetje për dasmën. Edhe këto gjëra të tjera jo, i kam shiqë. Të pashë, të pashë një ditë. I ke ruajtur për vend tjetër. Po, I kam, po, normal, normal. Por por do flasim pak për Falcon. Falco është një aplikacion zonja zotërinj që mund ta shkarkoni qoftë nga Play Store, qoftë nga App, App Store. Store. Mm -hmm. Tanimë njësoj është emri Falco e shkruar me C. Si një si një fajkua, fajkua, jo si një skifter, një skifter. Kjo është kjo është ideja. Po ti s'je nga Laçi? Po s'je nga Laçi? Është dëshira. Unë jam me origjinë nga Shkodra se e kam merak. Okej. Ska valezi. Ja ku e dëgjuat. Dhe dhe dhe në fillim fare më thuaj, si të vajti mendja, si lindi kjo si ide se ma merr mendja që ky tani është momenti i i një pune që që ka nisur Prill, kam parë. prill. Domethënë, ë, në fakt nisi 2 vjet përpara, nuk është se nisi, jo Falco, po marrëdhënia ime me me këtë pjesën e, e krijimit të teknologjisë, ë, ideja ishte që unë po lexoja një artikull dhe tek artikulli ishte demokratizimi i tools-ave, i pajis, i pajisjeve, gjërave që përdoren për ndërtuar. Mjetet sot janë mjetet sot dhe tho, dhe në fakt ishte mbreslënës perceptimi që gjithçka është jashtë, domethënë që është vetëm amerikane, kineze, japoneze, praktikisht ishte nul. Nuk ka nevojë të jesh as nga Berlini, as nga Tokio, as nga Los Angeles. Kështu që mjafton të kesh një skuadër të mirë thoshte dhe ti mund të mund të mund të çash kudo që të jesh, po të jenë idetë funksionale. Dhe unë mm -hmm. bëra 2-3 teste, gjëra që nuk i kam nuk i kam identifikuar me emrin tim, një aplikacion që ishte social, që ishte në fakt për një treg treg më të madh, pretendimi nuk është se kisha të mëdha, bëra 2-3 lojëra mobile të cilat i shita jashtë derisa fillova Falcon bashkë me një grup developers që të që është realisht për për tregun për tregun shqiptar. Mm -hmm. Po po ti nuk je personi, s'je ti nga këta jo, hakerat jo, e teknologjisë, ja, po, jo. pra që do të thotë që ti zgjodhe njerëz. Jo, jo unë kam, domethënë realisht uh, elementi më i rëndësishëm është skuadra, domethënë janë dy elementë, fantazia e, kri, e le të themi krijuesit mm -hmm. dhe skuadra e zbatimit është absolutisht shumë e rëndësishme për mos thënë që është esenciale dhe unë Kris Verushi quhet ai djali i cili është le të themi CTO-ja, njeriu teknik mbas skuadrës, unë nuk jam marrë fare me elementin e, e skuadrës, vetëm kam bërë kërkesat e mia dhe kam ndjekur punën në vazhdim dhe mjafton të kesh një designer të mirë, Kosova ka pa fund, unë e kam mm -hmm. bërë në mhm. Kosovë këtë pjesë dhe uh, unë nuk jam marrë fare me pjesën teknike, sigurisht Kam hyrë, kam lexuar shumë, domethënë format se si se si ë se si krijohet ë në për në iOS, në Android, domethënë platforma cross platforma, të gjithë elementët si të bësh nativ, pra që dhe të kisha informacionin e duhur, është pak e lodhshme, por kur është një gjë shumë eksituese ideja që të zbulosh gjëra të reja. Po është vërtet shumë e bukur, më dua pak nga ato që ti ke arritur të vëzhgosh. në këtë kohë. Sepse shumë njerëz thonë që në Shqipëri nuk bëhet dot asgjë, është shumë e vështirë, duhet të paguash këtë, duhet të paguash pra edhe e dim biznesi tradicional ka ato biznes ato problemet e saj. Por a është Shqipëria sot, sepse ti në një farë mënyrë e preke këtë, një një vend ku potencialisht nëse i i hyn kësaj pune, nëse përpiqesh, e do mund të krijosh gjëra që të sjellin përfitim në ta. E para një, është një treg shumë i madh, i cili nuk operon fare në Shqipëri, çuna dhe goca shumë të talentuar dhe ka shumë goca dhe kjo është kjo është një element mbresëlënës për mendimin tim dhe janë shumë korrekte dhe shumë punëtore, developer, mm -hmm. që ndërkohë është një perceptim si inxhinier, është një fjalë uh, neve siç si jemi ne. Uh, ka shumë çuna dhe goca të cilat as nuk u intereson fare, domethënë, sepse këtu nuk merret njeri, punojnë jashtë dhe punojnë me rroga shumë më të larta mm -hmm. dhe bëjnë, uh, janë vërtet shumë cool, bëjnë një jetë të tyren, domethënë, dhe... Të pavarur, e po, dhe më ka, më ka pëlqyer, më ka pëlqyer shumë, kam takuar shumë. Jashtë intrigës shqiptare. Po, po, po, do dhe jetojnë vërtet, bravo, jashtë intrigës shqiptare në të gjitha kontekstet, edhe mm -hmm. në kontekstin e punës, të marrëdhënieve me shefa, janë me siguracione, punojnë jashtë, kanë shefa amerikanë, bëjnë vetëm uh, Skype call, nuk jam në tre se kam, uh, uh, kam conference call, domethënë, realitet totalisht, mm -hmm. totalisht i huaj dhe janë vërtet shumë. Sigurisht që ka dhe të patalentuar, ka gënjeshtarë, ka shumë të mirë, ka të mirë, por kjo është normale se është treg treg pune. Po mund t'i hysh edhe ka potencial shumë të madh. Në fakt, ë le të themi ëndrra ëndrra ime në këtë kontekst është vërtet të bëj një hub të madh. Ëh, mm -hmm. uh, sigurisht që unë të bëj punët e mia dhe të tjerët të bëjnë punët e tyre, një hub të madh teknologjik që uh, për ta kthyer Shqipërinë në rajon. Duket pak kështu uh, utopike, por nuk është e vështirë. Unë kam qenë në Serbi. Ëh, uh, ata punojnë pafund dhe xhirojnë diku te Katërqind vetëm me lojra me me produksione teknologjike xhirojnë diku te 400 milion dollarë kompani të vogla domethënë që me 15 veta po në një vit. Imagjino. Domethënë uh, kompanitë serbe, në sens sa mm. se sa kohë një vit uh, apo 3-4 vjet që vajtëm në atje këtë nuk ma than, po uh, ishte informacion që ma dhanë atje, nuk e di, mbase edhe s'është i vërtetë, po gjithsesi ata kishin ecur pafund. Uh, gjithashtu kjo ndodh edhe në Maqedoni, ka krijuar edhe në Kosovë, po. Shqipëria është shumë brapa sepse Është pak e fjetur. Është e fjetur. Ka talente, si siç ti e the. Ka, po, po nuk nuk i promovon mm. njeri dhe edhe ndoshta edhe nuk u intereson. Po mendoj që mund të ka mund ka hapësirë edhe në këtë kontekst erdhi dhe Falko, domethënë edhe Kështu që Falko është mm. është që të hyjmë pak tani në brendësi të, mm. të të kësaj ideje. Ti ke dashur që të sjellësh së bashku biznese të ndryshme, mundësi promovimi, klientë potencialë dhe argëtim. Dhe argëtim në të njëjtën kohë. Domethënë si thuren këto në në një. Thelbi është një dhe i vetëm është thelbi është një dhe i vetëm është uh, Falco, dhe shpejtësia. Mm -hmm. Domethënë uh, pa patëm shumë dyshime për emrin sepse Falco është një gjë që është goxha e njohur, mm -hmm. por nuk më vinte fjalë më e mirë që ta kapësh, duke qenë se gjithë konteksti i aplikacionit është kape apo lëre. Domethënë një gjë që s'pëlqen duhet ta lësh, një gjë që të pëlqen duhet ta kapësh. Tani duhet sqaruar se ai impulsi i momentit, po. Impulsi i momentit duhet sqaruar. Dhe mu të shfaqet një produkt për shembull. Dhe kape. Të del kape. Nëse ti e bën kape, varet se kjo duhet sqaruar edhe mm -hmm. për userat, se mm. shumë më shkruajnë edhe mua personalisht. Ë uh, në fakt janë për 30000 dhe shumë për 3 ditë edhe. Kur kur e shkarkova unë ishin 25000, tani janë për 30000. 33300. Po është shumë shpejt. Është po. shumë e frikshme, por duhet duhet menaxhuar mirë. Dhe i kërkoj ndjesë atyre që mund të kenë probleme keqkuptime, sepse sa se edhe sa të mhm. mësohen, është shumë herët. Minimalisht do 6 muaj një aplikacion të shtrohet. Dhe në këtë kontekst janë tre forma. Pra biznesi zgjedh që ti ta kesh se shumë më thonë pse na del ajo 100 metër afër vendndodhjes. Mm -hmm. Biznesi vendos zgjedh që ti duhet të shkosh tek vendi dhe kur shkon te vendi kur bën check-in ty të mm -hmm. vjen mhm. automatikisht uh, kodi fitues. Ka biznese të cilat thonë nuk na intereson fare, brenda një muaji le të vijnë dhe vënë i hedhin dhe ti bën kape direkt të vjen kodi. Pra ti krijon bashkëpunime me biznes. Me biznes. Ta zëmë se unë kam një restorant po, në Tiranë. Dhe ti thua që dua ta promovoj. 30 veta të mhm. parë, 30 veta të parë marrin birrën falas. po ja fus. Okej. Okay. Dhe kjo ça çfarë bën? Unë unë ja këtë ja çoj 35000 vetave. Mm -hmm. okay. Nga ata 35000, vetëm 300 kanë mundësi ta kapin. Çfarë? Është një përqindje e, e ulët në bazë asaj që i bën. Por ama të gjithë e morën informacionin për mm -hmm. biznesin tënd. Dhe gjithsesi, kjo është një mënyrë shumë e mirë reklamimi për faktin e thjeshtë sepse ul ndjeshëm kostot. E kuptoj. Çdo biznesi. Që do thotë që edhe në rast ata nuk erdhën për atë atë birrën. Ata morën vesh pra për. Pra kanë marrë vesh që, që bari aty ka mm -hmm. këtë ofertë. Kjo mm -hmm. është kjo është e, gjithë logjika. Por ama nuk i mërziten dot as aplikacionit as biznesit sepse duhet ishin skiftera. Mm -hmm. Pra duhet ishin shumë të shkathët që të shkonin dhe ta dhe ta pinin dhe ta pinin atë birrën. Është një lloj një lloj treasure hunt, është dhe një lloj loje. Nuk mbaron me kaq. Kategoria e dytë është kategoria e lojrave, ku realisht i luan. Ë, domethënë janë kategori të ndryshme dhe provon dijet, janë kuice, si kuice që bëni, mm -hmm. që shef një fytyrë dhe gjen kush është emri i personazhit, ti ë nga fëmijët deri tek sportistët dhe aty u fituan pafund, mbaruan çive që javën e parë që kishim lënë që kishim lënë me kompanitë, kështu që po gjithsesi mbledhin pikë sepse në fund të dhjetorit tre më të mirët ata që kanë marrë do fitojnë para kesh. Pra ka një klasifikim pikësh. Yes, të gjithë për dorëzë. Është biles ja ta themi këtë. Kush janë kush janë më tash? Se një gocë Por ne nuk i vëm vetëm vëm vetëm inicialet për arsye privacy, por nuk e kanë problem të identifikohen. Mm -hmm. Kjo goca e ka SN emër mbiemër sepse ka 55000 pikë. Që tani, 4 wow. ditë aplikacioni ka 55000 pikë. Kjo është në krye. Kjo është në krye dhe uh, i dyti pa që ka ndërruar se Edhe go, ka shumë goca dhe kjo është gjë shumë e mirë. Uh, 36600 i dyti, pra luajnë shumë. Ndërkohë që nuk mbaron me kaq, sepse këtë do e them për herë parë, mm -hmm. në bazë të performancës që ti si user bën në aplikacion, pra pikëve që mbledh uh, dhe ofertave që ka uh, në qytet, në fillim jemi në Tiranë, po pastaj do sh, do zgjerohemi dhe në Ku ka qendra tregtare, ku po, ka tregje. Po sigurisht, edhe në në edhe në rrethe të tjera, sepse mund të vinë dhe të uh, shumë Durrës, Shkodër, ka ka interes tani. Teknologjia nuk nuk ka asnjë kuptim. Jo, jo, ne ne që tani e kemi të implementueshme, po është çështje kontaktesh, domethënë çështje stafit të marketingut pra, të zgjerohet. Kjo është kjo pjesa mbrapa po. Në bazë të performancës individuale që ke ti në bazë të ofertave, ato një ditë ty të vjen një mesazh totalisht privat vetëm në Falco, vetëm në Falco që të të të kërkon të pyet nëse do të fitosh para cash dhe ti do bësh një treasure hunt me aplikacionin mm -hmm. dhe kjo do jetë një reality show që do jetë program. Okej, okay, më shpjego pak domethënë si, si do. Do të pra, thënë un kam Falco. Je këtu. Jam këtu dhe më vjen mesazh nga, nga serveri, nga nga nga Falco, nga kompania të të vjen një mesazh dhe thotë uh, Blendi Salaj përshëndetje, do të fitosh para kesh? Çfarë pyetje është kjo? Kape apo kape apo lëre? Ti jep kape. Në momentin kape. që ti jep kape, ty të vjen shuma dhe thotë Blendi. E zëmë, është 500 euro. Ah, okay. okay. Ajde tek Nën Tereza për 3 minuta për 500 euro. Kape apo lëre? kape. Duke, nëse po, okay. Nëse ti e bën kape duke qenë se ne e dim locationin tënd mm -hmm. se ti je mhm. këtu, aty jashtë të presin kamerat. Ti normalisht e di që ky është një program televiziv, kështu që do na japësh. Ke rënë dakord me po. këtë, po. Ë, të presin kamerat dhe që në atë moment ti je në një reality show dhe gjithë. Dhe duhet të arrish tek Nënë Tereza ku je ti, i bie. Mm -hmm. Ku i nuk jam, nuk ka, jo, jo kur arrin atje, kur arrin atje ti bën u krye dhe normalisht në llogarinë tënde shtohen 500 euro. 500 janë shumë që fillim se i mm. ndjen. Dhe pas don të del do të vazhdosh lojën, të thotë mm. do të fitosh tjera para, nëse ti jep kape, prap të vjen sfida e dytë dhe sfida e dytë vjen shko merre Erin në shtëpi, edhe ku dëgjon, edhe mbaje mbaje kaliçave dhe çoje deri deri punë për gjysore. Po e bëre, merr dhe 200 euro të tjera. Domethënë dhe ti ke një janë 10 sfida, mm -hmm. fiton paratë të gjitha sfidat, kujdes nëse u mbet Kështu që ti po mundohesh të gjesh një mënyrë për të integruar të biznes, ë uh, biznesin e teknologjisë, aplikacionin edhe ndërkohë të të bëhet edhe një reality show. Po sepse që është një tjetër produkt si thua, është televiziv në këtë. Po sigurisht, është dhe interesant. Produkti po, mirëfilltë, po. domethënë produkti i mirëfilltë televiziv edhe më së shumti online, sepse do të fokusohemi te online. Ë uh, ideja është që nuk është se ka, nuk është se uh, tani jetojmë realisht në një kohë ku celulari i ka të gjitha. Uh, Në momentin që teknologjia të lejon ty të integrosh dhe ta mbash userin, sepse ky nuk është vetëm një vend ku ti sepse ka tentativa që të shofësh oferta, nuk mm -hmm. nuk ka lidhje me, nuk është Falco mm -hmm. nuk është program ofertash, ofertash. Është, është është program uh, interaktiviteti, ndërveprimi ndërmjet biznesit dhe individit. Dhe përveç se kësaj është ndërmjet individit dhe individit sepse do ketë edhe gara ndërmjet lojtarëve, pra plani është pak më afatgjat. Mm -hmm. Ky është vetëm starti, normalisht që mbajtja, ngritja, serveri, domethënë gjithë ata që marrin vesh nga teknologjia, aplikacioni është nativ, pra iOS nativ, Android naiv, nativ, pra do të thotë është është i bërë ka stile për scalable, domethënë në shifra në numra shumë të mëdha njerëzish, që do të thotë kostot janë të mëdha, kështu që dhe ndërtimi dhe zgjerimi ë do të duhet duhet duhet edukuar dhe user, mm -hmm. duhet edukuar dhe biznesi për këtë formë të re sepse uh, biznesi këtu mund ta mund ta ndërtojë marrëdhënien me individin 365 ditë. Domethënë çdo ditë nëse ka fantazinë e duhur mund ta përdori Falcon sepse ne nuk ia çojmë mesazhin thjesht njerëzve, neve ndërveprojmë me mhm, njerëz dhe kjo mhm. është ky është maksimumi që kërkon një biznes fund ditës. Nga të dhënat që kam unë, ë të blerit online në Shqipëri sot është ende është shumë herët. Vetëm 2% a diçka po. e tillë. Që do të thotë, sepse që në të ardhmen e afërt, kjo vetëm mund të ngrihet. Kjo nuk ka ku shkon më, po, më po, poshtë. Po Falco, Falco e ka vetëm një opsion blerjen online. Domethënë neve kemi akoma tek blerja uh, fizike ku ti shkon edhe edhe prandaj, domethënë Kodi nga mbrapa është bërë që një ditë të jetë gati po, për po të shkuar. Po shkon drejt kësaj, sepse imagjino sikur të shkojnë nga 2% në 4%, është dyfishuar tregu. Unë mendoj në, në gjykimin tim që brenda 5 vjeçarit do do kalojë në masë. Domethënë, uh, përveç se uh, restoranteve ose bizneseve të cilat e kanë të detyrueshme praninë mm. tënde, pjesa tjetër do kalojë e gjitha online. Falko është uh, drejt asaj është është totalisht i bërë për të shkuar aty, po tani për tani duke qenë se është 2% ne do rrimë tek ky 93%-i dhe në po, momentin që janë shumë të mëdha, sa po them po. Si treg, domethënë është është besoj që nuk është se ka dhe për më tepër shtoji elementin lojën, shqiptarët e kanë shumë qejf të luajnë dhe kjo është shumë e mirë dhe mua më pëlqen domethënë dhe besoj që kjo do jetë edhe çelësi i suksesit që uh, biznesi ta ta përkëdhel userin, domethënë në një farë mënyrë mm -hmm. ta përkëdhelë klientin duke i ofruar, po dhe duke mos ia dhënë shabllon na merr ti, po edhe duke duke e bërë lojë po themi në fund. Është është është një botë e re, me thënë drejtën është një është shumë gjëra që ndryshojnë mund të mund të dashë që të që të vijnë, e ke parasysh oferta që të vijnë në telefon, mund ta kapësh, mund ta lësh, është Mund të lajm lajmërosh dhe marrëdhënie komplete. Mund të lajmërosh edhe njerëzit, për shembull, mhm. ja tani po i çoj Jerit një propozim. Okej. Okej, ja po e pres. Me emrin tënd ja jetë. Do ta lexosh me zë të lartë Jeri. Ja do prit një sekond dhe do të vijë Atëherë. Mhm. Mm Jerina Sakaj. Jerida me D. Jerida Sakaj. Yes, mm -hmm. found it. Atëherë. Si thua? Si thua? Ja ta shoh çka do ti propozim. Okej, okay, nisa tani. Do të vijë notification, e ke hapur notification? Po. Të erdhi? Më erdhi. Ha. Doriani ka një propozim për ju? Ëh, uh, jo, nuk më ka dalë, një sekond. Te ftesat e ke te. Po. E gjeta. Në Velur ka 20% zbritje në të gjitha trajtimet e fytyrës, vetëm 5 të parët, si thua Jeri? si thua ti Jeri? Ai Jeri, ka të sinjali. Po kam pasur një për një për trajtim fytyrës sot? Po po. Është është një gjë shumë e bukur, unë të uroj shumë sukses me këtë. Faleminderit. Dhe uh, është jeni ata që po hapin shtegun, si thua, ndër të parët. Që... Është është nuk është shteg i thjeshtë, por është i bukur shumë sepse uh, të parët që lidhen janë adoleshentët. Domethënë dhe kjo është gjë shumë e mirë. Mm. Po çuditërisht kishte edhe shumë gra se më shkruajnë në Facebook, domethënë mm. se aty për shembull për gratë se tani m'u kujtua, është është fantastike. Gjithë ato që sjellin broshurat këto të po, po. ushqimoreve zhduken sepse ti aty i vën në Falko me swipe të gjitha produktet dhe i thua asaj që te filan pikë zonjë ke gjithë produktet e X kompanie mm -hmm. uh, të që mund të ndihmojë për një planet më të pastër, për një qytet më të pastër. Absolut, absolut, absolutisht po, sepse kursehen domethënë shifrat janë qindra mijëra euro që harxhohen vetëm për atë punë, se nuk janë pak. Po. Ndërkohë që ajo nuk dihet ku shkon ajo flaket, ndërkohë që këtu e merr zonja dhe është totalisht i thjeshtë dhe për over 40 le të mm -hmm. mbi mbi 40-at. Se ne fuim direkt në tempo, ti ishe një repist i paparë. Unë nuk pretendoj 800.000 euro me një dorë. Domethënë nuk jam për të kurumi. Po, gjithsesi është është punë shumë e bukur dhe unë dua t'i t'i nxis të gjithë mm. uh, se në botë teknologjia shifet si formë afrimi. Pra, edhe kompani, dhe PayPal-i me konkurrencën e Arova, uh, kjo e Muskut me atë tjetrin. Në atë kohë. Ë, po, u takuan, po, u po. takuan. X.com. U X.com. U takuan dhe gjetën një zgjidhje tha prit. Dhe kështu funksionon. Edhe edhe, edhe pse lufta është e ashpër. Po, domethënë unë unë i ftoj gjithë ata që tentojnë të bëjnë dikush dështon, dikush ka mm. sukses, mm. dikush ka fuqi, dikush ka në fund fare, pastaj e vendos tregu, që të bashkohen dhe të krijojnë networkun e, e developmentit, e të ndërtuarit të aplikacioneve sepse është një treg që se pse nuk shteti, pse jo shoqëria. Shteti shoqëria kur u tërheq vëmendjen e kthejnë vëmendjen, nuk është se. Kështu që në këtë kontekst është e kam më shumë qejf që t'u bëj thirrje dhe mua do më kenë suport edhe në, në gjërat e tyre, jo jo ku jam unë detyrimisht i përfshirë, pa asnjë kosto për t'i ndihmuar, për t'i reklamuar, për t'i promovuar, se do you have an idea në këtë mm -hmm, kontekstin mm -hmm. e mhm. bëjmë uh, bujrum, domethënë thjesht vetëm të kush ka ide, dhe toolsat dhe mjetet gjenden dhe dhe kostot përballohen se nuk domethënë mjafton të jenë ide ide të bëra mirë s'ka të harxhojnë kohë kot vetëm sepse më, më tmerron ideja që të gjithë duan o të bëjnë lokale o të hapin butik ose të hapin pikë bastesh domethënë fantazia kaq është mm. ndërkohë që nuk është kaq domethënë ka shumë forma të reja të bërit biznes edhe pse jo dhe të fituarit shumë para kështu që kush kjo është vërtet shumë Kjo është shumë e vërtetë. Ti mund ta shikosh në lagjet këtë, hap njëri një mini market, hapin katër të tjerë mini markete, po të njëjtën gjë diversifikimi, diversifikimi, domethënë i investimeve është shumë i vogël dhe në fakt është është gabim. Domethënë sidomos brezat, le të themi 20-30 vjeç nuk duhet të mendojnë këtë. Domethënë ka shumë forma jashtë, mjafton Google edhe gjen forma të reja, biznese të reja. Super gjë. Faleminderit Turjan Hyska mik i dashur në klubin e mëngjesit. Falco quhet aplikacioni Play Store, App Store, mund ta gjeni atë në secilin prej tyre dhe pastaj të futeni në një atë botë. Bëj, patjetër. Të, të bëj një gjë, jo për Falco jo, po çfarë do një gjë ta them se s'kam bërë kurrë emision radio. Çfarë çfarë do ti që do të bëj? Nuk e di, thuaj çfarë. Ça është kënga e radhës? Ke uh, le të fut të fusim publicitet. Okej, okay. mund ta mund ta ftosh ti? Okej, okay, uh, zonja zotërinj ishim me Turjan Hyskën këtu dhe Blendi Salaj dhe me Jerin, ndoqëm Falcon, Falcon mund ta merrni në Android, uh, për Android në Play Store dhe për iOS në App Store. Ndërkohë ne të ndjekim pak publicitet rikthehemi pas pak, kjo është 100.4. Uh, Kur jeni krenarë për makinën tuaj, ndiheni sikur po ngisni makinën më të mirë në botë. Vaji i motorit Shell Helix Ultra me teknologjinë e pastrimit aktiv mbron motorin, ndërkohë që udhëtoni me makinë. Shell Helix Ultra është zhvilluar me partneritet teknik me Ferrarin. Kjo është arsyeja pse çdo Ferrari që del nga fabrika përdor vajin tonë. Jepini motorit tuaj Shell Helix Ultra dhe pastaj merruni me përzgjedhjen e muzikës që do të dëgjoni. Shoferët krenarë zgjedhin Shell Helix Ultra. Fit Express Tirana, palestra më e re në kryeqytet, vjen si franchising italian. Një palestër moderne me shërbim 24 orë në 7 ditë të javës. Vetëm me çmimin 2990 lekë në muaj ju përfitoni Fitnes me cilësi, kurse në grup pa limit, platforma me dridhje pa limit, masazh relax pa limit, zona funksionale, sauna, llampa nxirëse pa limit, pije energjike pa limit. Fit Express Tirana në Ring Center. Telefon 069 87 44 444. Duke menduar për shtëpinë e ëndrrave, produkte elegante dhe ekonomike, Nova Home. Kënd ndenjeje për sallonin tuaj? Nova Home, tavolinë ngrënie praktike dhe me dizajn unik, Nova Home, ndriçues që i japin ngrohtësi ambientit tuaj, Nova Home, aksesorë të larmishëm për ta personalizuar shtëpinë tuaj në detaje, Nova Home. Çfarë prisni më shumë? Vizitoni showroom-et tona në Tiranë dhe Durrës. Nova Home, live with design. Nga nisim me pyetjen e parë? Do të flasësh ti me pyetjen e parë Jeri. Sigurisht këtu. Jepi. Është femër? Jo, Jeri më vjen keq, nuk është vajz. Kujdes, kush e gjen? Altin. Atëherë natyrisht që është mashkull. U. Bravo. Është saktë, është një mashkull. Kam parë një mashkull, zonja zotërinj, kam parë një mashkull. Altini deri tani e ka ngushtuar shumë. Gazetar. Jo, jo. Jo gazetar. Olta. Olta. Olta s'i ra telefonit duket. Aktor. Mbete poshtë tavolinës. Jo, jo aktor. Ë, uh, kë kam parë unë? Piktor? Jo, piktor, jo. Është deputet. E saktë, Jeri të lumtë, është deputet. Mm, I Partisë Socialiste? Jo, Jeri, jo, më vjen keq. A ti shkove me gjasa se the ka më shumë të PS-së. I LSI-së. I LSI-së është e pasaktë zotëri. Mos. Ë i Partisë Demokratike. I PD-së pra. Kam parë një deputet të PD-së, radhën e ka Olta, e cila ka pasur përgjigjen pyetjen e saktë jepi Olta. Ë sapo i kanë filluar thinjat. Ai deputet, po jo aq, kot nuk i kam vënë re, po mund të ketë. Hmm. Nëse i hyn me lupë mund të ketë ca thinja. Okej. Okej. Është uh, kryetar i partisë. Jo, jo, jo. Jo. Jo. A ti e shkove kështu tash me flok shifter. Tani jam falso quhet uh, korb, domethënë e zeza e mm-hmm. korbit. Mm-hmm. Nga ngjyra e flokëve. Hmm. Hmm. Hmm. Është brun. Eksaktë moji. A i fillon emri me F? Jo, nuk i fillon jo. me F, më vjen keq. Po ti më pa keshin nga fytyrat e mira. Po pra po. E mira. I fillon emri me A. Jo. A uh, fytyrë mirë pra është Astrit Patozi. Po s'është Astrit pra. Po s'është më. Tani fjalë me gitarë. Ti ke fytyrë mirë që është bukurosh. Tash unë s'e kisha fjalën e. Jo, shiko. Një kapë Kur kur thua fytyrë mirë, ka njerëz që kanë fytyra të mira, në kuptimin lidhet deri diku me po jo dhe aq me bukurinë, po ca njerëz për shembull duken si si, po, si rob të mirë, ca mm. nuk duken si. Mhm. Po. Mund të jetë rob shumë i mirë ai, po nga fytyra s'e tregon, e kupton? Po ky ka fytyrën e mirë, po nuk është rob i mirë. Nuk e di, nuk e di, unë s'e njoh tash. Okej, ky është i gjatë. Mesatar, po okay. Më duket se e kam gjetur. Hajde. Ti u do gjetë. Është i ri në PD. Nga ata të rinjtë në PD. Ëh. Relativisht i ri, hajt po ta quaj. Relativisht i ri, mban syze? Jo, nuk mban, s'e pashë videon. Mos, mos. Po jo, jo këta që kanë ardhur tani në fund, se erdhën se nga dolën ca. Po pra dolën ca të rinj. Ninja. Se s'i kishte parë njeri përpara. Ninxhat e rinj të PD-së. Është është ky është më Në figurë, në figurë. A është profesor me me zanat? Jo, jo, jo. Mund të jetë ah, gjithë janë profesorë këta. Po. I fillon ai me e. Jo! Ah. Nuk i fillon me e. Kujdes, kush e gjen? Vazhdo ta sqarosh. Kush e gjen? Jeni në PD. Jeni shumë afër, jeni shumë afër. Simpatik thashë unë, fytyrë e mirë. Ka qenë atje prej kohësh. Është akoma, është deputet tani, mm. është i njohur. Po duhet të gjejmë një herë. Po. Rrethin do. Do të gjeni një herë çfarë? Rrethi. Rrethi. Këtu i Tirana. Rrethin, Tiron pra Tiron. Tiron. Tashi unë nga Tirana e njoh. Ëh, ti e pe dje. Këtë. Po ç'ke ti ku e kam pa unë dje? E kam pa në Rogner, jo, pardje e kam pa. A pardje e ke parë? Po. A parë si pardje? Mm, ah. Po me G fillon. Jo, s'i fillon me G. Jo. Do të hapësh faqen e KQZ-s, kam përshtypjen unë kush ka fituar mandate nga PD-ja. Jepi. Jepi Lori. Po, e saktë. O, o, o, e saktë. O, e. Bravo, Olta. Bravo, Olta, bravo. E gjeta, e gjeta. O, b. O, b. Bravo. Lumtë. E gjetët më në fund s'e kam parë unë. 069 20 70 222 Ju mund të na shkruani atje fitoni 2 bileta për në Cineplexx Miq të dashur shkojmë Dhe vijmë pas pak me më shumë këtu në klubin e mëngjesit Hello, hi. Mirëmëngjesi. Fjalën e ka Jerry. E cila është um, më në fund e prezantuar me përgjigjen e e saktë po që do ta mbajmë sekrete të censurës. Po, edhe ishte befasi për mua. Diçka që nuk të shkon. Ja, befasi, por ishim shumë afër fjalës. Jemi shumë afër, vërtet. Si ishte ajo, Olta? Me dë fillon të thashë. Dëmtime, me dëmtime. Pra, po. Thamë që jemi shumë pranë. Po, pra. Po, edhe kur thamë trullosje dhe prap jemi pranë. Tani na trego si ish puna e kësaj gjëje. Çfarë është kjo një? Apo as ti s'e di. Kjo është një lloj droge që nuk ia mbaj mend emrin. Okej. Po ishte një nga këto droga. Shkakton harresë. Nga këto jo shumë të forta. Ajo me me akrepin, me siguri. Jo, jo. Ë, apo jo. Ishte tjetër gjë. Nëse. Kjo ta forcon kujtesën. Po unë s'maj mend asgjë. Le ta dëgjojmë edhe një herë. Tani të vërtetën, kush e ka gjetur? Engjëlli. Bravo. deformime. E saktë. Poeci zbuloi një ndërthurje të çuditshme. Ndërkohë që dozat e vogla shkaktonin deformime, dozat më të mëdha ishin më pak të dëmshme. 089 i mbaron numri i Engjëllit, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhuratë nga Electronic Line dhe dy bileta për në Cineplex. Mhm. Mm bravo, Dërko, bravo, bravo. Ti kishe parë Oerd Bylykbashin. E saktë. Zeni 109 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Wow, Zeni e gjeti? Mhm. Mm Se e kisha parë. Në fakt e gjeti Olta e para. Tani unë e di që ti do të doje ta gjende një engjëll, por tani. S'më qëlloi mua. Është shumë të Dorina. Po gjithsesi, ëm, um, po shihja një histori të një djaloshi që tregon në fakt një burri i cili tregon uh, kur ka vajtur për të pirë me vajzën e tij për herë të parë. Mm. Se thotë uh, isha duke lexuar një artikull thotë për baballarët dhe bijtë, të cilët mhm pinë së bashku, tan, e kthejnë në një traditë në një formë. Dhe m'u kujtua hera kur mora vajzën time për herë të parë në një bar. Po. I bleva në fillim një birrë, nuk e pëlqeu. Kështu që u detyrova e piva vetë. Po e piva mm vetë. I bleva pastaj tha një Killians Ç'ka? Ia provova, ia dhashë, nuk e pinte, e piva vetë atë. Më në fund thashë, okay, ndoshta e do kështu lager, do nga mm. birra bjonde. I mora një bjonde, e provova, i rrudhi buzët nuk e donte fare, e piva unë thashë, okay. Si të duash. Fund thashë, okay, jemi në një bar, whisky, ndoshta i pëlqen whisky, goca ime është në fund fare. Mhm. Mm edhe i marr thotë whisky më të shtrenjtë që kishte atje. Një scotch 35 vjeçar, a diçka e tillë? As erë nuk i mbante. Oh. E piva unë. Mm -hmm. Po tha. Edhe në momentin që e kuptova pastaj që vajzës nuk i pëlqen pija, isha aq tapë. Mezi e kam shtyrë karrocën deri në shtëpi. Mezi e kam çuar fëmijën në shtëpi. Kjo ishte hera e parë kur çova vajzën të pijë. Interesant. Po. Urime. Mezi e çoi. Çfarë babai? Një baba i vërtetë. Kështu janë gjithë baballarët Olta. Vërtet? Pak a shumë. Pak a shumë. Po. Nga që Olta është pra, vetë mamallare. Hey, um, kemi arritur drejt fundit miq të dashur, pak e nga pak këtu në uh, klubin e mëngjesit. Në Club FM në 104 edhe në Klan Plus. Do e lëmë një takim për nesër në 7. Ndërkohë që nga ana këtej do ta marrë Orgesa e cila vijon me Music Box. në programacion më tutje. Tani çka kemi për mbyllje? Tani kemi atë që Jeri e ka shumë për zemër, ah, që shumë për zemër Jeri. Oh, faleminderit. Chip tri. Ah, saktësisht ajo që kishim më për zemër. Jo, atë mund ta luajë Blendi nga YouTube-i po, që si çfarë edhe këto, se shumë e mirë është. Ajo pra Zayn Malik me Dusk Till Dawn. Mhm. që vajzat të Po pa problem. Olta preu flokët. Pa ju pra. pra Ti i preve flokët për këtë video? Pikërisht. Po, mhm. pikërisht. E kam dëgjuar që do nxjerrni një version tjetër me flokë të gjata. Do të një formë shkulje të flokëve. Do t'i shtojmë, se i shtojmë shumë kollaj. Po. Okej, mirë.